prvej línii. Prvej línii. Príjemný sviatočný večer vám v tejto chvíli praje spoza mikrofónu a takisto aj o techniky Boris Koroni. Dnes 17. novembra si tak samozrejme ako každý rok e, pripomíname a spomíname na udalosti roku 1989, ktoré vošli do dejín pod názvom Nežná revolúcia. Ja dnes nebudem vo svojom úvode, a to bude pre mnohých prekvapivé, ja dnes nebudem vo svojom úvode veľa rečniť. Pretože túto úlohu prenechám tentokrát komu si inému. Ja som vám, vážení poslucháči, počul dnes Eh, počul som dnes dva prejavy. Dva diametrálne odlišné postoje od dvoch ľudí, ktorí zastávajú rovnaký úrad, rovnaký post. Jeden z nich je priamo od nás a volá sa Andrej Kiska a druhý pochádza od našich eh, západných susedov najbližších, teda z Českej republiky a volá sa Miloš Zeman eh, ako ste už iste správne zistili, tak reč je o prezidentoch. V rámci dnešného sviatku, ktorý si pripomíname tak na Slovensku, ako aj v Českej republike, mali obaja títo štátnici dnes e, prejav pred verejnosťou. No a ja by som vám teraz rád oba prejavy na miesto svojho úvodu. E, rád by som vám obidva tieto prejavy pustil, aby ste porovnali tú diametrálnu odlišnosť, o ktorej som hovoril. Ja vám ich síce pustím v jemne skrátenej verzii, ale v každom prípade v nich odznie to najpodstatnejšie. Takže začíname, keďže sme na Slovensku, začneme prejavom nášho prezidenta Andrea Kisku. Keď nám pôjde zvuk samozrejme a už by sme to mali mať opravené, takže skúsime druhý pokus. 17. november. To sú pre nás predovšetkým udalosti roku 1989 a nežná revolúcia, kedy sme získali dnešnú slobodu, občianské práva a demokraciu. Vážení prítomní, dnešný 17. november na Slovensku prežívame v tragickom tieni nedávneho teroristického útoku vo Francúzsku. V bezohľadnom surovom vraždení útoku na slobodných ľudí a občanov celej slobodnej Európy. S jediným zámerom. Šíriť medzi nami v Európe strach a nenávisť. Zlo a chaos. Zastrašiť každého a všetkých. Tragický piatok minulého týždňa povzbudil obrovskú vlnu európskej solidarity a odhodlania. Povzbudil, ale aj pochybnosti a otázky a povzbudil žiaľ aj extrémizmus a politický radikalizmus. A práve extrémizmus a politický radikalizmus vždy zahmlievajú a prekrúcajú to, čo musí byť obsahom prvoradého záujmu, ak dnes hovoríme o ochrane slobody a demokracie. Ak hovoríme o našej bezpečnosti. Spomeňme si, prosím, práve pri dnešnej príležitosti a na tomto mieste, čo najviac demoralizovalo našu spoločnosť v tých časoch, kedy ľudia na týchto miestach utekali za slobodou. Čo spôsobilo psychické utrpenie ľudí, pred ktorým vtedy utekali. Bola to podozrievavosť medzi ľuďmi. Štátnou propagandou vyvolávaná atmosféra strachu, nedôvery, povzbudzovanie nevedomosti a šírenie nepravd. Preto ak hovoríme dnes o našej bezpečnosti, ak hovoríme o tom, ako sa dnes žije našim ľuďom na Slovensku, ako sa bezpečne cítia, hovorme vždy a v prvom rade o bezpečnosti ochraňujúcu hodnoty slobody a demokracie pre ľudí v Európe. V Európe hľadáme a som presvedčený, že ak budeme postupovať spoločne, tak nájdeme spôsoby, ako posilniť bezpečnosť Európy ale podarí sa nám to len vtedy, ak si budeme vedomi, čo v skutočnosti chránime. Čo je dnes v skutočnosti najviac v Európe ohrozené. A čo aj nás na Slovensku najviac ohrozuje. To, čo dnes chránime, je naša sloboda a demokracia. To, čo je dnes skúšané, je európska solidarita voči sebe navzájom a európska jednota. A to, čo našu slobodu, demokraciu aj spoločnú európsku bezpečnosť najviac ohrozujú, sú pochybnosti, strach a chaos, ktoré či už zbraňou teroristov a fanatikov, alebo politickou krátkozrakosťou, radikalizmom a extrémizmom oslabujú európsku i prítomný. Dnešný deň je dňom boja za slobodu a demokraciu. Tak, vážení poslucháči, to bol, ako ste zistili podľa hlasu, náš pán prezident Andrej Kiska. No a teraz, pre zmenu, necháme prehovoriť jeho českého kolegu Miloša Zemana. Nyní mi dovolte, abych především poděkoval organizátorům tohoto schromaždění za pozvání, protože bychom si všichni měli v klidu a míru připomenout památku obou 17. listopadů. Jak 17. listopadu 1939, tak 17. listopadu 1989. Co tato dvě výročí přes propast času 50 let spojuje. Myslím si, že jsou to dvě věci. Za prvé nesouhlas našeho národa s okupací. Tento národ si zaslouží, aby si vládnul sám a aby mu nikdo, opakuji, nikdo vnějšku nediktoval, co má a co nemá dělat. Druhá vzpomínka na oba 17. listopady je možná stejně závažná. Tehdy lidé vyšli do ulic, aby protestovali proti manipulaci aby protestovali proti tomu, že je jim vnucován jeden jediný správný názor, že jsou navlékáni do svěrací kazajky názorové uniformy a že nesmějí myslet jinak, než jim předepisuje ten, kdo jimi manipuluje. Dnes žijeme ve svobodné společnosti, kde vymývání mozku je obtížnější, než bylo v minulosti. Ale to neznamená, že neexistuje. Existuje manipulace, která má spoustu krásných názvů. Řeknu vám jenom tři. Někdo se prohlašuje za value leaders, čili hodnotové vůdce. A prohlašuje o sobě, že právě on je oprávněn říkat nám, jaké hodnoty máme a tedy i jaké nemáme sdílet. Jiný se prohlašuje, za takzvaný opinion leader, tedy za vůdce veřejného mínění. A zpravidla jsou to rádoby elity, které se tímto způsobem snaží pouze zviditelnit, aby je kdo, aniž by je kdokoliv zvolil, a tedy oprávnil k takovému postoji. to úplně nejstrašnější označení se jmenuje opinion makers, tedy tvůrci veřejného mínění. Lidé, kteří se takto nazývají, pohrdají občany. Domnívají se, že občané jsou něco jako plastelina, nebo něco jako testo, které je možné hníst do tvaru, který vyhovuje manipulujícím. A my nejsme těsto, my nejsme plastelina, my všichni, kteří jsme se tady sešli, se snažíme myslet samostatně. Byli jsme svědky mnoha a mnoha mediálních masáží, ale jednu bych chtěl zmínit samostatně, protože hýbe celým národem. Je to mediální masáž týkající se migrační krize. Domnívám se, že je zapotřebí tolerance vůči odlišným názorům. Že každý má právo ve svobodné společnosti tento názor vyjádřit, ale také, že opačný názor nesmí být ve skutečně svobodné společnosti umlčován a označován různými nálepkami nebo dokonce nadávkami, jako je extremisté, xenofobové, islamofobové, rasisté nebo fašisté. nálepka či nadávka není argument a prokazuje pouze myšlenkovou nedostatečnost těch, kdo ji vyslovují. Náš národ není ksenofobní. V tomto národě, v této zemi, žije více než půl milionu cizinců a dokáží najít soužití s naší kulturou, jsou přijímáni přátelsky a nejsou s nimi žádné problémy. Naopak naší společnosti prospívají. Ale jejich kultura je plně slučitelná s evropskými hodnotami. Není to kultura vrahů a není to kultura náboženské nenávisti. Hlas prezidenta republiky má být hlasem národa, nikoli hlasem médií, nikoli jejich mediální troubou. I když přiznávám, že bych měl pohodlnější život, kdybych hlasem médií byl. Novináři, kteří píší každý den o něčem jiném, aniž by čemukoliv rozuměli, by mě vychvalovali, jak krásné projevy pronáším. Ale dostal bych se do rozporu se s tím národem. A proto bych vás závěrem chtěl vyznat. Udělejme všechno proto, abychom i nadále žili ve svobodné společnosti, kde si budeme vážit rozdílnosti svých názorů, kde o nich budeme diskutovat, kde budeme argumentovat, a kde nebudeme podléhat vymývání mozku. Tak to boli, vážení poslucháči, dva názory dvoch rozdielných prezidentov. Je na vás, nikto iný, iba vy. Môžete sami rozhodnúť vo vlastnom vnútri, ktorý z týchto dvoch názorov bol podľa vás lepší. Porozmýšľajte, budete mať na to chvíľu času. Nikdy nežil jsem moc pěkně a hříchu mám, že kdybych spočítat je chtěl, sčítal bych možná i pár dnů. Mí generaci zpíval God, nás to byl na hranicích plot, přes který všechno přišlo později o pár let. Beatles už slyšel celý svět, nám se mi pochod hlavy plet a vlasy rozkazem jsme měli jak do písk. Po sklepích třískali jsme rok, pokrokil v sobě uvnitř jen, kde pak se ozvat, to hned byl doktor dělníkem. Kde jaký majá les a slávu, vždycky někdo nějak odnes, vylít ze školy, šel v Praze stavět most. A Beatles zpívali si dál a svět se točil, točil, hrál a my jsme doufali, že jednou, že bude líp. Teď je nám 40 a víc, konečně chtěli bychom říct něco v tom smyslu, že nám někdo hodně vzal. Že chceme vidět jeho tvář, razítka, kancelář a tak. Když už to není pravda, tak ať je to aspoň sranda. Nikdy nežil jsem moc pěkně, hříchu mám, že kdybych spočítat je chtěl, sčítal bych možná i pár dnů. Dokážu začínat snad znovu, jen kdybych záruky tu měl, že nějaký úředník mě neotočí svět. Aspoň mý děti, ať se mají, vždy to hned nemusí být ráj, tak něco mezi tím, pokoj, míra, klid. Pokoj ať myslej si, co chtějí, mírať se nikdy nestřílej, klid v něm se milovat dá, pracovat a žít. Teď je nám 40 a víc, konečně chtěli bychom říct něco v tom smyslu, že nám někdo hodně vzal. Že chceme vidět jeho tvář, razítka, kancelář a tak. Když už to není pravda, tak ať je to aspoň letrace. Nikdy nežil jsem moc pěkně, hříchu mám, že kdybych spočítat je chtěl, sčítal bych možná i pár tak, dobrý večer, vážení poslucháči. Počúvate reláciu v prvej línii. A spoza mikrofónu ešte raz sa vám hlási Boris Koroni. Dnes samozrejme relácia poznačená udalosťami 17. novembra, ale nie len samozrejme. Pár slov k 17. novembru bolo povedané ústami E, nášho a takisto aj českého prezidenta. Ako ste si sami všimli, dnešné oslavy do významnej miery ovplyvnili parížské teroristické udalosti. No a v tejto súvislosti je samozrejme migračná kríza, z ktorou Európa momentálne zápasí. Ja sa vám musím hneď priznať v úvode tej dnešnej relácie, keď samozrejme o úvode ťažko hovoriť, keď už pomaly pol hodinu e, pol hodinu trvá začiatok tejto relácie, ale ja sa vám vlastne musím priznať k tomu, že ja dnes večer nemám ambíciu uh, rozoberať v tejto dnešnej večernej relácii to, čomu sa venujú od rána všetky médiá, eh, ktoré si dnes unizono plnia svoju každoročnú povinnú jazdu a z najrôznejších uhlov pohľadu rozoberajú prínosy eh, novembra 89 s rôznymi uh, pozvanými hostiami. Ja túto úlohu teda prenechám radšej tým, ktorí majú podstatne širší výber hostí ako my, keďže sú médiá, kde hostia nemajú problém chodiť, no a ktorí majú samozrejme v týchto každoročných pravidelných maratónoch ďaleko lepšiu prax ako my. V tej dnešnej relácii skôr práve na pozadí novembra 1989 a teda 26. výročia tejto udalosti, som si povedal, že pre nás bude asi ďaleko zaujímavejšie zamerať, zamerať náš pohľad na pár špecifických okolností, ktoré myslím, že celkom vystižne vykresľujú to, kde sme sa vlastne ocitli a čo momentálne žijeme odkedy sme v roku 1989 odštartovali 26 rokov slobody a demokracie. V rámci dnešnej relácie privítam na Skyblimke viacerých hostí, aspoň teda verím, že k tomu dôjde, lebo niekedy ja môžem plánovať čokoľvek, len technika môže byť proti, ale prvý host, ktorého by som mal mať v tejto chvíli na našej Skyblinke, je poslanec Národnej rady a volá sa Igor Hráško. Uvidíme, či sa nám spojenie podarilo. Pán Hráško, počujeme sa? Neviem, či uvidíte, ale v každom prípade počuť to môžete určite. <laughs> Takže Počujeme, že e, spojenie funguje, čo nás samozrejme teší a týmto vás samozrejme vy. Samozrejme vás aj všetkých poslucháčov. Ďakujeme veľmi pekne, samozrejme aj my a naši poslucháči zase zdravia pre zmenu vás ku vám domov. Ja skôr ako budeme teda pokračovať e, v rozhovore, chcem ešte vyzvať poslucháčov, aby teda naozaj ste sa pokiaľ možno zapojili do tejto našej dnešnej diskusie aby ste nám adresovali svoje otázky, najlepšie telefonicky na čísla 048 381 0101. Keďže hostia mám na Skype linke, tak telefonická linka je voľná, telefonovať nám môžete, alebo nám môžete písať maily na studiozavináčslobodnyvysielac.sk ale takisto môžete reagovať aj na našej stránke, kde v sekcii kontakty a FAQ je tak tak, taká tabulka, ktorú keď vyplníte, tak nám môžete napísať e, otázku alebo názor sem priamo ku nám do štúdia. Tak, pán Hraško, na úvod najskôr k tým dvom prejavom. Neviem, počuli ste ich? Bolo počuť? Áno, počul som. Dobre, samozrejme. bol to prejav nášho prezidenta Andrea Kisku a potom neskôr zase prejav e, českého prezidenta Miloša Zemana. Keď ste to tak počúvali, ktorý z tých dvoch prejavov vám bol taký, by som povedal, srdcu bližší? E, srdcu bližší. Záleží od toho, z akého pohľadu sa na to pozeráme. No, niekto si povie, že no, zase typicky diplomatická odpoveď, ale e, skutočne záleží to od toho, ako sa na to pozrieme. Uh, prejav nášho prezidenta Andreja Kisku e, spočíval v tom, že sa viacej zameral na pohľad na sloboda a demokraciu z pohľadu e, nedávnych útokov na Paríž. Mm-hmm. A e, prezident Zeman e, si spomenul na 17. november roku 1939 na okupáciu a, spomenul, a stalo do súvislosti aj so 17. novembrom 89. Ja si ten 17. november 39 nepamätám, ale pamätám si 17. november 89. No a e, prezident Zeman to poňal skutočne v tých súvislostiach ku svojmu národu, čiže v rámci takého, takého pohľadu dovnútra e, svojej krajiny, kdežto náš prezident to skôr zobral na pohľad celej Európy. Hmm. Takže toto, toto je prvý exaktný rozdiel medzi týmito dvomi prejavmi. E, aspoň teda to z toho, čo ste teda pustili pre poslucháčov. Hmm. Takže ja som si ešte robil nejaké poznámky, som stíhal, som rád, ale z toho druhého som si toho napísal o mnoho viacej ako z toho prvého. No. E, v každom prípade, e, čiže z môjho pohľadu e, ako občan krajiny, ktorý vidie realitu, tak prezident Zeman hovoril tú realitu. A pán prezident Kiska, ten zase hovoril to, čo je uchu lahodiace mm, v podstate občanom Európy. Takže, takže z tohto pohľadu by som to tak povedal. Počkajte, koho myslíte pod pojmom oča, občanov Európy? To, to, kto je? No, občanov Európskej únie. Hej, čiže viac to bolo smerované. No, takže že globálnejšie sa zameralo, áno? A, a tak, tak, tak, tak Áno, áno. Z tohto pohľadu, áno. Uh, dobre. Uh, fajn, však ja som sa spýtal, ktorý vám viac vyhovuje. Mám pocit, že ste tak trošku na to odpovedali. Ja som povedal hneď v úvode, že ja v tejto dnešnej relácii ne, nebudem sa tu proste rozprávať o tom, že čo nám 89. preniesol a čo nepriniesol, však naozaj keď si pustíte televízor, tak od rána nič iné tam nerozprávajú, len presne toto odpovedajú na to, čo nám priniesol a čo nám nepriniesol a prečo nám nepriniesol a tak ďalej. A môžeme sa o tom porozprávať, ale toto robia dnes iné médiá a, a robia to dobré, tak nech to robia. Ja som si povedal, že ja sa skúsim dnes proste zamerať na nejakú špecifickú oblasť, ktorá by nám mohla dať odpoveď na to, kam sme sa vlastne za tých 26 rokov slobody a demokracie dostali. Nech teda máme konkrétny obraz. A pre mňa, a to je vlastne dôvod, prečo, e, prečo som vás privítal v tejto relácii ako prvého hostia práve práve 17. novembra, keď spomíname na tieto udalosti, tak pre mňa osobne je skutočnou ukážkou slobody a demokracie to, čo sa udialo pred pár dňami v Národnej rade. 14. novembra. Kedy poslanci Národnej rady veľkou väčšinou odobrili vládny návrh na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v súvislosti s ich pôsobením v NATO. Zo 126 prítomných hlasovalo 115 poslancov za, traja teda vy, e, Štefan Kufa a Helena Mezenská ste boli proti a šiesti vaši kolegovia sa zdržali hlasovania. Dvaja nehlasovali vôbec. No a na základe, teda čo už potom písali médiá, tak na základe súhlasu Národnej rady budú od budúceho roka v rámci styčného integračného týmu NATO pôsobiť v objekte kasárny v Bratislavských Vajnoroch vojenský plánovači z NATO. Čiže inými, spôso- iný, inými slovami povedané, v 14. ako ste povedali, poslanci Národnej rady odobrili to, že tu môžeme mať proste nejakých zahraničných veliacich dôstojníkov, ktorí tu budú vykonávať nejaké činnosti súvisiace s NATO. A teraz, ono by to nebolo prekvapujúce, lebo hneď by vám niekto povedal, že však a čo sa čudujete, veď sme v NATO. Dobre. Ale zvláštne je to v tom, že e, keby sme, keby, keby sme pán Hraško vychádzali e, z tých mediálnych tvrdení, ktoré nám poslanci bežne odkazujú cez televízor a rádio a neviem ako všade cez, cez noviny, e, tak by sme mali pocit, že čo si takéto nemôže prejsť v Národnej rade, lebo veď všetci poslanci, ja neviem, Smeru, No hovoria, že Ježiš Mária v žiadnom prípade tú základňu nechceme a na to ani veliteľstvo takisto nie, že to nie. No pán Blaha, ten má nádherné, poslanec Smeru, ten má nádherné vyjadrenia, kdekoľvek chodí. Nakoniec, to by som mu krivdil, keby som povedal, že hlasoval za, on nehlasoval pre istotu vôbec, ale nepovedal nie. Takže toto mi vysvetlíte, pán Hraško, čo sa to stalo, prosím vás, že nejak tak nám to prešlo a teraz sme všetci šokovaní, ako takáto vec mohla prejsť keď keď to be- bežný človek to berie tak, že toto je vec, ktorá národnou radou neprejde, lebo veď tí poslanci nám hovoria, že toto by nikdy nepodporili, lebo že to je proste vec, ktorú oni nechcú. Tak čo sa stalo, mi vysvetlíte? Ako je možné, že len vy ste jeden z tých troch? To je nejaké divné. Tak eh, v prvom rade niekoľko takých základných vecí. Eh, už sme si zvykli, že poslanci vládnej strany e, sa riadia tým spôsobom, že kam vietor tam plášť a ako ich šéf zaveli, tak oni hlasujú. Už sme si zvykli aj na to, že Fico jedno rozpráva a druhé sa robí. A to presne platilo aj v tomto prípade a bude to platiť ešte mnoho, v mnohých ďalších prípadoch. E, tak ako mal retoriku 13. septembra minulého roku, teda 2014, kedy povedal, že nepripustia, aby žiadne cudzie vojska boli na Slovensku a v prípade, že by ho niekto do toho nútil, tak vyvolá referendum. Tak ste videli 14. novembra, jeho poslanci bez problémov schválili prítomnosť. No a teraz toto je druhý zádrhe, alebo teda druhé vysvetlenie, ktoré som, o ktorom sa musíme porozprávať, že to nie sú cudzie vojska, to sú vojska NATO. Mhm. E, keď sa, tak, keď tak zaspomínam, čo sa hovorilo o tom e, e, pozvaní cudzích vojsk na naše územie v tých dávnejších časoch. Veď ale to boli vojska Varšavskej zmluvy, nie? Však to tiež neboli cudzie vojska, to boli naše vojska, však sme boli súčasťou Varšavskej zmluvy vtedy. Tak aké cudzie vojska prišli? A to presne takáto istú, istá situácia aj teraz. A darmo niekto bude hovoriť, nie, nie, to nie je základňa, to je len logistické centrum. Nie, to je základňa, v ktorej bude mať logistické centrum NATO a prídu tam cudzí vojaci. To, že tam budú, ja neviem, z Maďarska, z Polska a ešte z ďalších e, krajín, ktoré sú členmi Severoatlantickej aliancie, to v podstate mm, nikoho nejak asi neinteresuje, ale dôležité, že tam budú aj americkí vojaci a to je pre niekoho veľmi dôležité, aby mal Slovensko pod drobnohľadom. Koniec koncov povedzme si, alebo ukážme si to rovno na príklade, eh, keď sa čokoľvek ide bombardovať alebo robí sa útok voči, voči niekomu, tak eh, vojenský taktik. Eh, čo prvé potrebuje zlikvidovať, aby ochromil nepriateľa. V prvom rade musí útočiť na jeho veliteľské stanovište a na druhé, za druhé musí útočiť na zásoby. Zásoby potravín a zásoby paliva. Aby ochromil, protivníka, ktorý už v podstate nebude mať e, takú možnosť alebo takú silu udierať. Takže čo sa stane v prípade, že niekto sa na série, keď to tak s prepačením poviem pejoratívne, a e, pustí sem nejakú raketu. No tak prvý, prvý terč, ktorý bude na, na zozname, proste bude logistické centrum v Bratislave, Vajnorách. Vajnorov. Ja som to hovoril aj v podstate v rozprave, pretože ako e, jeden z mála, alebo teda jeden z dvoch som vystúpil a to je holý fakt. Či si to niekto myslí, alebo nemyslí, alebo bude niekoho presiečať že to tak nie je, zkrátka je to tak. Prvé bude zasiahnuté logistické centrum. A keď budú vedieť protivníci, a to je jedno, či to bude, či to bude e, z vesmíru, z Marsu, z Jupitera, alebo ja neviem odkiaľ, nepriateľ, tak proste už vie, že na Slovensku je logistické centrum Severoatlantickej aliancie Bratislave vo Vajnoroch, v kasárniach. Pozor, sú to veľmi veľké kasárne. A má tam byť vraj 41 ľudí, 21 našich a 20 tých cudzích. Hmm. No, neviem, či im treba také veľké kasárne, však logistické centrum mohli spraviť aj v nejakých tých kontajnerových bunkách, nie? Však ako, čo, treba im tam nejaké takéto... Takže to je, to je tá druhá vec. No a čo sa týka toho hlasovania, bol som, priznám sa, tiež trošku v šoku, že tak jednoduchým a ľahkým spôsobom niekto odsúhlasí to, voči čomu sa v podstate vyhradzujú, viac menej všetci politici a vyhradzovali sa doteraz. Každý hovoril, že vpád e, v tých dávnejších časov, tá naša okupácia, nebola v podstate v súlade hej, s ničím. Proste vtrhli sem cudzie vojska, akože na našu ochranu. No. Teraz čo hovoríme? Aj tu prichádzajú cudzie v menšom, ale prichádzajú na našu ochranu na ochranu demokracie. Aj vtedy to bolo predsa na ochranu demokracie. No áno, ale tu by vás chytili, nejaké... počkajte, tu vás chytia za slovo a povedia, no dobré, ale tam tí z tej varšavskej zmluvy, keď sem prišli na našu ochranu, oni po nás strieľali a títo po nás nestrieľajú. No, to je rozdiel, to, to je obrovský rozdiel, lebo tí prišli na tanko a strieľali po všetkom, čo videli a zabili ľudí a títo prichádzajú mieromilovne, toto je proste dohodnuté mier, mier, mierové, viete, že to je argument proti tomu. Čo hovoríte? Áno, no, vždycky sa, keď ste, keď ste dobrý taktik, tak vždycky skúšate najprv tie e, miernejšie spôsoby, no a keď to nejde, tak potom pritvrdíte, ako však to je úplne normálne. Každý dialog je o tom, že keď potrebujete si niečo presadiť, tak najprv to skúšate e, normálnym dialogom, potom pritvrdíte reč, keď to už nefunguje, no a keď ten druhý je hluchý a nepočúva, no tak mu jednu vrazíte, aby proste si uvedomil, že to takto bude, ako to chcete vy a hotovo. Mm. A toto je presne o tom istom. Zatiaľ prichádzajú miery a niekto mu to bez problémov umožnil. No a čo sa týka toho hlasovania, tak v podstate za naše hnutie tam boli len v podstate dvaja za a e, tí ostatní teda sa zdržali. Ale čo je paradoxom, tak e, v sále boli aj teda poslanci Blaha a mám taký dojem, že aj poslanec Blanár, ktorý nehlasoval. Mm-hmm. To znamená, že oni farizejsky vyťahli karty z hlasovacieho zariadenia a na tomto hlasovaní sa nezúčastnili. To znamená, že aby neboli oni za tých zlých v smere, <laughs> ktorí, tých, e, no. to, to, ktorí tú základňu odsúhlasili. Všetci ostatní samozrejme museli byť poslušní, takže nejaké dva hlasy sa popri tom stratia, nechybalo im to veľmi, no. pretože aj tak mali ešte dosť poslancov a samozrejme podporili aj poslanci uh, Mostu HIT a poslanci KDH a samozrejme podporili ich aj niektorí nezaradení poslanci ktorí sú teda na voľnej nohe. Takže skutočne neviem, aký, aký je rozdiel v tom, že vtedy a teraz a vtedy to nebolo dobré, teraz je to v poriadku, lebo vtedy sme... No to mi vysvetlite, pán Hraško, počujte, však ja som, ja som veľmi rád, že ste vyťahli tie, tie Robertové Ficové vyjadrenia z minulosti. Ja vám prečítam celý článok, ja viem, že vy ho poznáte, ale nech teda aj poslucháči vedia, čo povedal v minulosti Robert Fico. Ja som ho ukazoval. Vy ste ho ukazovali v Národnej rade, presne som si všimol, že ste to tam aj presne citovali, kde čo, ale tak prečítame poslucháčom, aby vedeli, aby vedeli. že čo povedal náš premiér Robert Fico tak povedal v rozhovore, ktoré publikoval denník Čas nový. Je zlé, keď chce niekto malé krajiny ako Slovensko vťahovať do veľkých geopolitických súbojov. E, Fico reagoval na zámery aliancie posilniť v súvislosti s ukrajinskou krízou vojenskú prítomnosť vo východnej Európe, o trvalých základniach. V niektorých z európskych krajín NATO sa ale údajne v Bruseli neuvažuje. Na nedávnom samite NATO v e, britskom Newporte Slovensko slúbilo, že pre potreby aliancie vybuduje logistické centrum v Poprade. A teraz teraz vraví premiér. Aj keď sme v NATO, neznamená to, že musíme mať na svojom území základne s cudzími vojskami. Keby nás do toho niekto nútil, vyvolal by som referendum, vyhlásil premiér. Ešte raz? Ešte raz, vážení poslucháčov, si treba zapamätať, ešte raz ideme na to. Fico povedal v minulosti keby nás niekto nútil do vojenských základní alebo nejakých velitenstiev alebo čohokoľvek, tak Fico hovorí v minulosti. Keby nás niekto do toho nútil, vyvolal by som referendum. Rozumiete? Ešte raz. Vyvolal by som referendum. No a ďalej to už asi netreba ďalej čítať. Fakt je ten, že referendum vyvolané nebolo, a máme tu schválené veci, o ktorých sme tak vole ako ani poriadne nepočuli, lebo médiá zabudli o tom informovať. No tak ja sa čudujem, dnes by som chcel spomínať po 26 rokoch na slobodu, demokraciu a tie krásne veci, o ktorých sa iste od rána všetci rozprávame. No ale čo sa toto deje? Pán Hraško, tak po 26 rokoch demokracie sme sa dostali do stavu, že môj vlastný premiér dnes niečo povie a nesplní to? tak povedal, že ak by toto prišlo niekedy na stôl, on vyvolá referendum. Ja tomu nerozumiem. Vysvetlite mi to, prosím vás. Uh, nádherne to vystihol prezident Zeman. Uh, ten, ten tam hovoril, že žijeme v spoločnosti, kde vymývanie mozgov uh, je už na lepšej úrovni ako v minulosti. A teraz existuje tá manipulácia s tými krásnymi názvami Hej, to znamená, že dneska sa deje to, že nám niekto vnúcuje svoj názor. Nie náš vlastný, ale jeho názor. A pokiaľ s tým názorom náhodou nesúhlasíme, tak nás treba označiť pejoratívnymi výrazmi, ako, a on ich tu na pekne vymenoval, extrémista, xenofób, islamofób, rasista, fašista. To sú ľudia, ktorí nesúhlasia s názorom e, tých, ktorí by tu na chceli mať svoje väčšie záujmy, alebo ktorí tu majú už nejaké záujmy a prípadne chceli by e, ovládať občanov ešte väčším spôsobom. Takže, takže toto je z toho prejavu e, prezidenta Zemana e, to rukolapné, ktoré presne hovorí o tom, že kde sa dnes nachádzame. Hm. Čiže nachádzame sa v dobe, kedy sa s nami manipuluje neskutočným spôsobom a niektorí si to možno aj uvedomujú, niektorí sa nad tým len pozastavia mávnu rukou, však e, im je to jedno, ich sa to možno netýka a potom sú takí, ktorí to žerú aj s navijákom. No žiaľ, to sú potom voliči e, takí, ktorí dajú, dajú opäť do čela klamára vrcholného rangu, ktorý proste povie, že pokiaľ tu prídu cudzie vojska, alebo mali by prísť cudzie, vyvolá referendum. Mm. A referendum nikde, takže zbabelo sa stiahne do ulity ako slimáčik. Nebodaj, aby on nebol za toho zlého. Povie, že bojuje proti imigrantom, nedovolí na naše územie pustiť imigrantov a jeho poslanci zahlasujú v Európarlamente za povinné kvóty. Takže to, je, to, sú, to sú paradoxy také, ktoré proste bijú do očí ale niektorí ľudia to nechcú vidieť. No dobre, ale no, dobre, tak to ste pomenovali ten stav, ale teraz, že čím to je, ja chcem vedieť, lebo, lebo veď, pán Hraško, však my tu máme 26 rokov slobodu, demokraciu. Konečne, konečne tu sloboda, demokracia a okrem iného vďaka tomu, že konečne už máme slobodu a demokraciu, do, predtým nebola, pred 89. museli všetci poslanci samozrejme hlasovať tak, ako ústredný výbor KSČ rozhodol, ale teraz máme po 26 rokoch demokraciu a slobodu. A táto výborná vec priniesla napríklad aj to, že každý poslanec môže hlasovať podľa svojho vlastného vedomia a svedomia. Tak mi to prosím vás vysvetlite, že e, to je ako možné, že no, oni teda že neplatí to? Teda, teda, že vyzerá to tak, že ja, ale ja sa môžem míliť, že teda to znamená, že naozaj to neplatí, že hlasujete podľa vášho vlastného svedomia a vedomia. Napriek tomu, že máme 26 rokov slobodu a demokraciu, tak sa nehlasuje podľa svedomia a vedomia, ale podľa toho, ako prikáže, e, prikáže vedenie strany, lebo takto mi to vychádza, ale aby som sa rád mýlil, lebo ja vlastne od rána počúvam o tom, ako je nám tu výborne. No tak tomu teraz nerozumiem. Tak by som bol rád, keby ste mi to vysvetlili, lebo vy ste poslanec, vy ste tam v centre diania, tak mi to prosím vás vysvetli myslíte? Ako to je s tým hlasovaním? No, v prvom rade ja hlasujem podľa svojho vedomia a svedomia, ale nielen podľa toho. Ja hlasujem aj podľa toho, ako mi moji občania, teda voliči, e, ktorí stoja za mnou, e, aké, a tak počúvam ich hlas. A keď niekto si jednoducho nepraje tej základne, tak ja zahlasujem proti tým základňam. Jednak je to aj v súlade s mojim vlastným svedomím a jednak aj s vôľou e, občanov. Takže <laughs> ja mám v tomto ohľade svedomie čisté. No mhm. ťažko sa mňa pýtať, ako to robia iní ale ja by som možno sa <laughs> pozrieť, že no skúste sa pozrieť, že či majú svedomie niektorí, ktorí sú už e, pri korite dávno, alebo boli pri korite a, a čo robili pre blaho občanov a ako to robili. No a e, skutočne tak však vidíme, ako vládna strana válcuje proste všetko, videli sme to doteraz za 4 roky, e, tak tam jasné, že názor svojho veliteľa proste je posvetný, takže nikto sa nemôže z toho nejakým spôsobom vybočiť. A preto ja ich hádžem do jedného celého vreca a hovorím, že všetci majú podiel na tom rozkrádaní toho štátu, pretože keby nechceli mať, tak vystúpia. Vystúpia zo smeru. Opustia smer, poslanecký klub a proste idú si na voľnú nohu. Len to by prišli o výhody, ktoré im ten, ten, ten vládnúci smer prináša. Či na komunálnej, či na regionálnej úrovni. Všade všade. Im prináša výhody a tohto sa oni nechcú vzdať. Takže oni povedia, ale ja nekradnem. Ja nehovorím, že ty, ale si súčasťou toho systému. No a keďže oni všetci sú súčasťou toho systému, tak proste musia počúvať svojho šéfa a jednoducho nikto nemôže vybočiť z toho radu. Hmm. A to, že si Blaha dovolil vyťahnuť kartu pri hlasovaní, tak to ešte možno bude mať nejakú no, dohru. Akože to je veľká vec. Prípadne niekto ďalší, no, ale... ale to už nechám akože na nich, to ja už nebudem, ale však, nebudem e, hovoriť. Pán je to Blaha. otázkou ich vedomia a svedomia. Ale však pán Blaha zo Smeru hovorí veľmi dobre, zaujímavo, ľuďom, ľuďom sa to páči chodil po rôznych, eh, ja neviem teraz, diskusiách, ktoré boli aj na internete zverejnené. Často sa takýchto udalostí eh, zúčastňuje a naozaj hovorí zaujímavo. No ale teraz, že... No, ale to je ten problém, viete, že... zaujímavo, len potom koná úplne no, ináč. A teraz ale príde na konanie a najväčšia forma eh, jeho rebelstva, ktorú on dokáže urobiť, síce si už pomaly pestuje výzor Čegevaru, ale najväčšia forma rebelstva, ktorú on je schopný vykonať po týchto silných rečiach je to, že vyťahne kartu z hlasovacieho zariadenia. On nie je schopný povedať po 26 rokoch slobody a demokracie, že nesúhlasí s takýmito, ja neviem, zariadeniami vojenskými na Slovensku? Ale no nemôže to povedať. Prišiel by o výhody. To som pred chvíľkou povedal. Oni nemôžu sa vy, vymýkať z radu až tak, aby prišli o výhody jeho to možno vnútorne zožiera, ale proste je, je s tým šíkom, proste on je na, naložený v tom vagóne a len kúka vonku, že, že či niečo neodkmasne niekde india a kričí tam, že, že toto nie je rýchlik, toto je osobák, ale fujazdí si 130 hej, takže to je, to je presne štýl jeho reči, to je proste to farizejstvo, alebo schizofréniou to nazvať, že jedno rozpráva a druhé robí. To je presne ako Fico. Fico jedno rozpráva a druhé robí a všetci ostatní ho musia samozrejme počúvať. Proste sú ako na gumičke, opičky alebo tie bátky, proste, s ktorými sa ťaha za špagátiky. To, to, to, je, to je taká slobodná vôľa. No a ešte ďalšia vec. Hovorili ste, že dnes všetci rozprávajú, že sa tu máme dobré, že 26 rokov v demokracii a v slobode. Záleží od toho, že v čom vidíte tú slobodu. Lebo dneska máme, no, môžeme si polemizovať o slobode prejavu, o slobode pohybu, o slobode ekonomickej, eh, o slobode vierovýznania a tak ďalej. No a teraz, keď sa pozrieme na tieto jednotlivé aspekty, tak povedzme si, že no, máme slobodu pohybu. To sme kedysi nemali až takú. Hej. Keď ste chceli vycestovať si do zahraničia, museli ste dostať tú cestovnú doložku a pokiaľ náhodou niekto z vašich vzdialených príbuzných už bol niekde na západe, no tak ste mali problémy. Tak dobre, dneska si cestujeme po svete, holava trilia, paráda, vynikajúco. Nikto nám v tom nebráni. Samozrejme, len keď máte prachy, pretože keď si nemáte za čo kúpiť letenku, tak môžete ísť viete kam. No Zhruba a viem. sa dostávame k eh. tej ekonomickej slobode. Máme ekonomickú slobodu. A ekonomickú slobodu si nadobudli hlavne tí, ktorým to samozrejme vyhovuje a priživujú sa na tomto systéme ako takí hnusní paraziti, ako taký, ako taký vírus, E, zničia, tú, ničia túto spoločnosť ekonomicky tým, že ju vyciciavajú a potom sa tie peniaze nedostávajú všetkým ostatným. Samozrejme teraz hovorím o tých, ktorí majú chuť aj vôľu pracovať a majú tým pádom chuť zarábať si na svoje rodiny, na svoje živobytie. Ja nehovorím teraz príživníkoch, ktorí ani nechcú, ani v živote nebudú robiť. Ja hovorím o tých, ktorí chcú a týmto by sa to malo dostať. Ale ten štát proste na tom parazituje takým spôsobom, a teda tí, ktorí to celé riadia, nie tí, ktorí hlasujú proti a potom sa povie, že parlament schválil. No parlament neschválil, schválila si to vládna strana, že ale opozícia, keďže ma menšina bola proti, tak neúspela, ale proste vyznieva to tak, že parlament schválil. Toto ma trošku tak zožiera, no ale už som si zvykol, no čo už ja to potom musím vysvetľovať tým bežným ľuďom. Takže tá ekonomická sloboda, o tej ťažko dneska hovoriť, lebo tá je zase len tak, že účelovo pre niekoho. Niekto mm. áno a pre niekoho nie. Ty budeš vázalom a budeš sa tu nadržať. Keď máš malý plat, zober si pôžičku, pác a už vás majú v systéme. Namiesto toho, aby sme ľuďom zdvihli platy o, o 200-300 eur, tak e, aby ste si nemuseli požičiavať, lebo to je samozrejme však to sú, keď si chcete kúpiť pračku nejakú 300 eurovú, no tak keby ste mali o 200-300 eur viacej, no tak za dva mesiace si tú pračku kúpiť a nemusíte si na to brať požičku. Takisto chcete nový televízor alebo telefón, a to hovoríme len o veciach bežnej potreby. Hej. Takže a už ste vazalom, už ste vazalom ekonomického systému. A tak televízor zase nie je, televízor nie je podľa mňa zase že bežná nie, potreba. Ja som skôr, skôr tá práčka, ja neviem, no. chovárna konvica. Štúra, a ja viem, čo ste, ja rozumiem, čo ste chceli zhruba povedať, chápem to len mňa. Tak, to je tá ekonomická zóna. Nie sme ekonomicky slobodní, pretože niekto nám tu diktuje, čo môžeme a čo nemôžeme. Áno, máme tu slobodu vierovýznania, ale zase niekto nám tu na, vnúcuje, už zase prichádzajú tu nejakí migranti, ktorí majú úplne eh, iný typ vierovýznania, ktorý, v ktorom sa ale hovorí o úplne iných veciach, ktoré ale sú v rozpore nielen eh, s našimi hodnotami, ale ešte aj s našou ústavou. Ešte to nikto samozrejme oficiálne nepovedal, to by mal povedať ústavný súd. Či je určité vierovýznanie v súlade s našou ústavou kde sa hovorí o zabíjaní a o podobných záležitostiach. Takže, <laughs> a toto by mala byť prvorada úloha napríklad ústavného súdu povedať, či je to v súlade alebo nie. A nám sem do Európskej únie prúdia takíto ľudia. A potom samozrejme sa stane to, čo sa stalo vo Francúzsku. Mňa to neskutočne mrzí, že sa vôbec takéto niečo udeje. Že vôbec musí dôjsť k takému niečomu, že niekto proste si len tak chytí samopal a vystrieľa proste v nejakom hudobnom klube ľudí, ktorí proste za nič nemôžu. No to máte za to, lebo ste vy tam niekde ale to by mali sa obrátiť niekde úplne inde. O, ja... Opäť, keď sa bijú elity, trpí národ. Čo mňa, ale, čo mňa ale akože, viete, že, že šokuje, že ja som tu pustil teraz na úvod tejto relácie príhovor prezidenta Andrea Kisku. A to nie je len on, to proste takéto príhovory majú viacerí ľudia. A teraz, že to je také, ja teraz ani neviem, ako to povedať. Také zvláštne, že na jednej strane sú to také slová, slová, slová, krásne. Sloboda, demokracia, musíme ju brániť. Musíme, ich musíme, ľúbivé. musíme také slova ľúbivé. Aj teraz, že musíme ju pestovať, treba sa o ňu starať. Sloboda nie je nikdy nič trvalé, musíte o ňu bojovať. Musíme veľmi dbať o to, aby tu extrémizmus nezvýťazil nad demokraciou. A, že, aj všetky tie veci, áno, áno, áno, krásne, krásne, krásne. A teraz ale, že teraz zároveň mám tu vás, vy hovoríte, potvrdzujete, vy ste potvrdením toho, že inými slovami vravíte, áno, veď my vlastne všetci tvrdíme 26 rokov, že sloboda, demokracia, jasné, ale v konečnom dôsledku nemôže Blaha zo smeru hlasovať ako chce. No nemôže, no lebo by bol prúser. A my všetci vieme, naozaj, veď my ale vieme, že naozaj demokracia, sloboda, áno, áno, áno. No ale nemôžete povedať šéfovi v robote nič, lebo vás vyhodí. A my naozaj vieme, že sloboda, áno, áno, áno. A teraz a mohol by som takto pokračovať, pokračovať, až sa dostaneme k hrozostrašnému zisteniu, že my si tu niečo akože rozprávame, krásne kiskoidné eh, rečičky o tom, sloboda, demokracia, 26 rokov bránime, chránime, musíme, lebo dá... No ale bežný, obyčajný človek vidí, že je to sprostosť, že je to hlúposť, ktorá nefunguje. Že je to proste niečo, čo sa len hovorí, hovorí, hovorí, hovorí, ale realita je úplne iná. A toto mňa šokuje, viete, že ja na jednej strane mám byť vystavený riziku, či ja vôbec prežijem tento príhovor Andrea Kisku, keď ma konfrontujete potom so skutočnosťou, a vidíme to, že zo 150 poslancov parlamentu sa nájdu traja, traja ktorí boli schopní v dnešnej dobe slobody a demokracie, 26 rokov ju máme, slobodu a demokraciu, že si môžete otvorene povedať, čo chcete, lebo je sloboda už nie je ten hrozný socializmus, ktorý nás gniavil a nedovolil nám prejaviť názor. Už máme slobodu. A napriek tomu sa nájdu traja, tak toto mi vysvetlite, lebo ja sa z tohto idem zblázniť. Ja tomu nerozumiem, strácam sa v tom. Tak tu máme tú slobodu a demokraciu, alebo ju nemáme. Pán Hraško. No, ja by som to možno povedal teraz trošku zase iného konca. Áno, máme hlavne slobodu prejavu. Áno. No a keď niekto slobodne reční a reční krásne a keca a keca a, a ako sa hovorí, že stokrát povedaná lož sa stáva pravdou, tak aj, aj tuto no, od toho 13. septembra roku 2014, kedy by niekto vyvolával referendum, pokiaľ by sa mali prísť cudzie vojska, tak sa hovorilo, alebo radšej skôr nehovorilo o tom, že či základňa bude alebo nebude, ale že je potrebné a my sme v NATO a sme v NATO a sme súčasťou NATO a musíme z NATO a podporujeme NATO. A to znamená, že mm, v podstate niektorí sa možno nechali ukecať, že však ale je to úplne normálne, keď sme v NATO, že proste oni tu budú mať tú NATO základňu, v ktorej, v ktorej bude sídliť logistické centrum. Hej, ale zaujímavé, že Eh, nedokážu si to dať do toho protikladu eh, toho, toho, tej eh, ochrannej hrádze Varšavskej zmluvy, ktorá sem prišla. <laughs> Aj to sme boli predsa súčasťou. Áno, to, to hovoríte to, veľmi správne, jasné, že <laughs> tak to presne no, je. Takže, takže ako nechápačka, no samozrejme, no, oni sa boja asi všetci, hlavne tí teda, čo sú v stranických štruktúrach, pretože keď sa raz vedenie strany dohodne, že budeme hlasovať takto a takto, lebo je to v straníckom záujme, nehovorím o záujme občanov, ja hovorím o straníckom záujme, tak jednoducho to tak musia urobiť. A to vidíte KDH aj most. Ale dalo by sa tam prifárať aj ďalší poslanci, ktoré sú už teraz súčasťou e, politickej strany, ktorá nie je v parlamente, ale už sa tu na e, brodí a tí tiež hlasovali za tiež im to povedal, ich šéf, alebo mali svoj vlastný názor. No potom je to trošku hm. biedne. Takže vidíme tu, na, že kto hájí stranícke záujmy a kto hájí záujmy občanov. A v tomto je ten, v tomto je ten rozdiel. E, ja nehájim záujmy strany alebo hnutia, pretože ja nie som členom toho hnutia. Ja som išiel, Igor Matovič umožnil nečlenom politického subjektu kandidovať do Národnej rady aby skutočne ľudia mohli hájiť záujmy občanov, nie stranické záujmy. A v tomto je možno ten rozdiel. Hmm. E, ja samozrejme e, ešte pred pesničkou chcem povedať jednu vec, že ja by som bol veľmi nerád, keby táto relácia mala vyznieť tak, že sa od 89. nič nezmenilo. Zmenilo sa a aj veľa pozitívneho keď už teraz budete veľmi tuho rozmýšľať nad tým, že čo pozitívne, no tak v tejto chvíli to počujete, že čo pozitívne, lebo ja vám garantujem, že pred 89. by ste takéto rádio počúvať nemohli. Takže keď kritizujeme eh, ten minulý režim, tak je čo kritizovať, pretože naozaj vtedajšia sloboda slova bola katastrofálna. Takéto rádio by nebolo mohlo vzniknúť, lebo súdruhovia by nám boli klepli po prstoch ešte predtým, deň predtým, ako by sme ho chceli spustiť. Nedalo by sa. To je proste... Však aj vtedy bol slobodný vysielač. prosím? <laughs> Aj vtedy bol slobodný vysielač. No áno, slobodný vysielač bol, ale to bolo za druhej svetovej vojny a neviem, ne, to by som asi nespájal s obdobím socializmu, lebo predpokladám, že, so, že slobodný no, vysielač tohto slobodný, razenia aký je teraz, tak keby sme kritizovali, viete, že keby sme kritizovali vtedajší režim za socializmu, tak iste niekto by sa mohol chytiť, že slobodný vysač by nemohol byť, lebo nebol internet, ale ja som chcel iné povedať, že, že v tej dobe nebolo možné takto otvorene kritizovať, ako napríklad môžeme dnes kritizovať, ja neviem, poslanca Blahu, ktorý proste jedno tvrdí, chodí, pekne rozpráva, ale na druhej strane činy, činy, tam sa pozrite a tam je najväčšia forma jeho jeho rebelstva je, že vyťahne kartu, viac nevládze urobiť. Čiže nemohli by sme takto kritizovať, lebo by nás rušili. Čiže toto je evidentný posun, tu je posun. Aj, aj posun je aj v tom, že sa dá cestovať a môžete ísť a banány máte a tieto veci. Tam je posun. Ale na druhej strane my sa dnes bavíme o tom, že ak tu pán prezident Kiska je mu podobný krásne rečia o tom, ako rečne, ako musíme brániť základné hodnoty demokracia, slobody, že je to dnes diametrálne iné, ako bolo minulé, tak sa pýtam, prečo teda hlasujú traja poslanci, len traja poslanci. V konkrétnom príklade nejakej základne NATO alebo veliteľstva NATO. Prečo len traja nájdu tú odvahu, keď predtým mnohí hovorili, že teda je to nepripustné. Hovoril to samotný premiér Robert Fico. Tak prečo, keď tu teda máme tú slobodu a demokraciu, prečo sa nájdu len traja? O tom sa bavíme. A to je otázka. No, tak tu vidíte, tu vidíte, akí sú to ľudia vlastne. Keď jedno hovorím a druhé robím. To je farizajstvo, nie? Mm, ale viete, a že, tak teraz, že to, potom aj otázka na tých ľudí, že e, čo je viac, tie slová sú vám viac, alebo činy sú viac. Lebo ak sú viacej slová, tak je to potom v poriadku. Potom je to výborné, čo hovorí pán predseda e, Smeru a predseda vlády. Je to krásne, lebo nádherne rozpráva. Ale keď sa pozriete na činy, no tak no, no Čín hovorí o tom, že poslanci Smeru tú základňu alebo to veliteľstvo odobrili. Keď sa pozriete na činy, tak smer je dnes ten, kto hovorí ústami svojho predsedu, že proste utečenci, no katastrofa, musíme to tu zavrieť, lebo, lebo obrana nášho štátu a ľudí tu žijúcich na prvom mieste. No a pozriete sa na konkrétne činy a zistíte, že za kvóty hlasovali v Európarlamente doslova všetci poslanci Smeru. No tak ja sa pýtam, že teraz, že tomu nerozumiem, tak sa pýtam ľudí, že čo je viacej slova alebo činy. Lebo ak sú viacej činy, tak potom smer pohorel na plnej čiare aj pri migrantoch, pri kvótach a potom aj pri e, tej téme, ktorú teraz riešime, ako je vojenská základňa. Pretože jednoducho jeho, jeho poslanci síce niečo tvrdili, ale urobili opak a pýtam sa a na to chcem odpoveď a o tom by mala byť dnešná relácia. Čo také strašné je v tomto našom svete, 26-ročnom svete slobody a demokracie, čo núti týchto ľudí sa takto správať? Že jedno hovoria a druhé robia. No, dlho rozprávame, pán Hraško, dáme si pesničku. Tak. Ja by som to ešte pred pesničkou nazval jedným krásnym slovom. Že čo, je, čo je to dôležité, prečo takto ľudia konajú? No. Prospech nič iné ako vlastný prospech. Hm. Ale nemôžeme nadávať, lebo v pesničke dostaneme na to odpoveď, prečo nemôžeme nadávať. Sme v prdeli, môžem si za to sami, sme v prdeli, zvolili sme je sami, sme sami a psi hrají kdo z koho. Jsme sami a frustrace je z toho. Jsme v prdeli, můžem si za to sami. Jsme v prdeli, zvolili jsme je sami. Jsme sami, rozkrádaj naši zemi. Jsme sami a panduři se tlemí jsme v prdeli. Můžem si za to sami, jsme v prdeli. Zvolili jsme je sami, jsme sami. A cesta tudy není, dokud vládnou morálně pokroucení. Klíče měli smysl a furt jsme na to hrdí, ty klíče byly od basy a tam vás dáme Politické strany jsou mafiánský systém, prachy až na prvním místě. To může říct jen kreten. Pašák. Jsme v prdeli. Kožený. Můžem si za to sami. Příštěl. Jsme v prdeli. Mostecká uhelná. Zvolili jsme je sami. Plzeňská práva. Jsme sami. Open karta, dobrá karta. A už nevíme kudy. Blanka je dobrý tunel. A komu? Tu vlastně rozbít huby nejsme v prdeli a změníme to sami a nebudem rejt zase držkou v zemi, nejsme sami a nejsme idioti, co jen čumí a nadávají a platí. Klíče měli smysl a furt jsme na to hrdí, ty klíče byly od basy a tam vás dáme Politické strany jsou mafiánský systém, prachy až na prvním místě, to může říct jen Tak, náš pán kráľ, áno, to je vlastne odkaz na predpokladám rozprávku Cisárove nové šaty, ktoré boli nádherné, len neboli žiadne tak nejak tak podobne sa dá vnímať aj tá dnešná situácia. Samozrejme podľa toho, ku ktorému táboru patríte. Lebo my sa delíme na tábory. Viete, dnes už sú to tábory, že sa to onálepkuje a kto je Kiska, tak hovorí toto, kto je Zafica, hovorí tamto. No a e, tá pesnička bola dobrá, lebo tam sa viac vecí spievalo, o ktorých by sme sa mohli aj v dnešnej relácii rozprávať, pretože my na pozadí vlastne udalostí zo 17. novembra riešime na konkrétnom príklade vlastne, čo sa nám za tých 26 rokov zmenilo. Zatiaľ sme to riešili len s poslancom Národnej rady Igorom Hráškom, ktorého máme na našej Skyblinke a ktorého som vlastne dnes do tejto relácie pozval preto, lebo bol len jeden z tých troch ktorí v demokracii a slobode boli ochotní, 26-ročnej demokracii a slobode boli ochotní nielen hovoriť, ale aj konkrétne konať podľa toho, čo hovoria. Takže tým získal pri, <laughs> stupenku do dnešnej relácie a máme ho na našej Skyblinke. No a v tejto chvíli túto našu diskusiu by sme mali rozšíriť o ďalšieho človeka, ktorý je už asi na našej Skyblinke. Uvidíme, či to je tak a mal by, mali by sme tam mať človeka, ktorý už u nás rádiu vystupoval. Volá sa Juraj Janošovský a e, pôsobí v portáli Alternatívy. Pán Janošovský, počujeme sa? Dobrý večer. Dobrý večer aj vám. Pán Janošovský, ja neviem, počúvali ste nás od začiatku túto reláciu? E, počúval, rozvinuli ste v celku zaujímavú polemiku o slobode rozhodovania a stranickej príslušnosti. Mňa akurát napadalo, viete, že za prvej republiky existovali rovnaké problémy. E, vládla tzv. peťka, 5 predsedov strán sa dohodlo, ako čo bude a podľa toho fungovala prvá, e, celá prvá Československá republika Takže to je typický príznak partokracie. Ja ďakujem eh, pán poslancovi Hraškovi, že vyjadril svoj názor, ale ak bude vo vládnej koalícii, tak bude hlasovať so stádom, alebo nebude. To asi on dobre vie. No pán Hraško, a... ako to bude? Počkajte, že ho máme na linke, tak povie, že keby ste boli v koalícii, tak čo bude? Eh, v prvom rade záleží od toho, aký sa dohodne volebný program a napríklad my sme teraz prezentovali 23 bodov eh, riešení, ktoré by sme teda chceli eh, hneď urobiť, ako teda by sme sa stáli tou súčasťou koalície, ale samozrejme chceme sa vyhnúť určitým problematickým témam, e, ako sú napríklad hodnotové otázky, pretože e, ak pôjdeme do koalície, povedzme, s liberálmi alebo s veľkými konzervatívcami a my sme treba z niečo v strede alebo niečo medzi tým a tak ďalej, tak e, napríklad tí liberáli sa ťažko dohodnú s tými konzervatívcami a na tom by sa to dalo rozbiť. To znamená, že takéto témy by som ani napríklad nepripúšťal do diskusí. V každom prípade my máme skutočne slobodu slova. E, aj napriek tomu teda, že e, ako sa hovorí, že podmienky zmluvy sa musia dodržiavať. A tá zmluva, pokiaľ bude podpísaná, to bude e, programové vyhlásenie vlády, tak tam je samozrejme, že sa hlasuje za kroky, ktoré sú v tom programovom vyhlásení. Hey, ale to hovoríme ale o veciach prípade, dopredu, ktoré áno, ešte sa neudiali. V prípade, čiže... že by prišlo no. opäť hlasovať, lebo toto určite nemal, nemal smer e, v programovom vyhlásení vlády, to znamená, že tu si mohli kľudne hlasovať. A v tom prípade, ak by, ak by som aj ja bol súčasťou vlády, a teda poslanec, tak eh, určite by som eh, hlasoval podľa svojho vedomia a svedomia. Hmm. To, je, to je zase ten rozdiel oproti tej partokracii, že mne skutočne nikto nemôže nadiktovať, eh, keď viem, že to ide proti občanom. No, ale tak vravím, toto sú veci, ktoré ešte sa neudiali. Ak sa udejú, tak budete nejako sa správať, ale pán Janošovský. My sme sa tu na konkrétnom príklade dnes, dnes proste sa bavíme, lebo viete, že znova to zopakujem, od rána do večera dnes budú sa striedať v televízii, v rádiách, zajtra bude v časopisoch rozhovor s x ľuďmi, ktorí budú teoretizovať o tom, čo všetko nám november priniesol, nepriniesol, prečo sa to nepodarilo a, a, a prečo tie ideály proste tak nejak vyprchali a všetko tak teoretizo, bude sa tak teoretizovať. No, a ja som si povedal, že my to urobíme dnes inak, že my na príklade konkrétnom sa skúsime porozprávať o tom, že ak tu teda 26 rokov už je sloboda a demokracia, tak pozrieme sa, že ako sa tá sloboda a demokracia uplatňuje na konkrétnom príklade. No a to bol ten konkrétny príklad, ktorý rozhneval mnohých ľudí, hoci naše médiá ako si na túto vec pozabudli o nej informovať významnejšie. A teda to, že poslanci Národnej rady, ako sme už naznačili, tých 126 e, proste odhlasovalo vznik, ani nie teraz, že základne, ale nejakého logistického centra alebo veliteľského stanovišťa, ktorý, ktoré tu bude, ale ja to už tak vnímam, že to už je taká, viete, že noha strčená v dverách a už, už sa potom cez tie dvere nejako to na to sem vtlačí do väčšej miery. No a teraz tá istá otázka aj na vás, ktorú som kládol pánovi Hráškovi, že že tak ak tu máme 26 rokov slobody a demokracie a my už si dnes môžeme naozaj slobodne povedať, čo si myslíme, alebo to je ten veľký rozdiel od toho 89., tak vy máte nejaké racionálne zdôvodnenie preto, že napriek tejto veľkej slobode a demokracie, ktorá tu už teda vládne a ktorú náš pán prezident Kiska tak veľmi chce obraňovať a chrániť, mm, e, prečo teda sa našli len traja? No predovšetkým ja sa domnievam, že sa tu pestujú ilúzie, v tom sa asi zhodneme, nakoniec aj slobodný vysielač vzniká alebo funguje, pretože ľudia prestávajú veriť tým ilúziám. My sme nezískali v novembri 89 e, slobodu, my sme prešli z jedného tábora do druhého. E, proste pán Kocáb odsunul sovietské vojska, a teraz možná pán Fico alebo pán Kovač alebo neviem kto prisúvajú iné vojska, pán Kiska predovšetkým. Čiže je to len prechod akoby z jednej polarity do druhej. Netreba povedať, že dnes sa tá správa Slovenska vykonáva akoby v rukavičkách, ale tie elity vládnu rovnakým trafikantským spôsobom ako pred 89. E, proste kto bol dobrý v Moskve, tak bol na jednotnej kandidátke Národného frontu. Dnes to funguje tak, že koho doporučí americký veľvyslanec alebo veľvyslanci Európskej únie, tak v podstate má šancu zúčastniť sa na správe Slovenska. Veď si, možno si spomeniete, keď eh, likvidovali tedy tú Mečiarovú exekutívu, tak eh, sa americké veľvyslanectvo ani netajilo tým, že je to proti ich záujmom a to isté sa týka aj dnes zriadovania vojenskej základne. E, viete, sú tu oligarchovia, sú tu vlastníci toho štátu, správcovia, ktorí vládnu z poverenia týchto oligarchov a oni predsa potrebujú aj silovú garanciu toho, že zostanú u moci. Takže pod hlavňami zo základní na to sa im určite bude lepšie zaspávať a lepšie dýchať v tom je celý problém a preto sa podľa mňa e, v tom 150 členom parlamente objavia traja, štyria ľudia, ktorí sú ochotní vôbec o tom diskutovať. Ja som počúval aj vystúpenie pána poslanca Hrašku. E, viete, je treba o takýchto veciach rozprávať, je treba rozmýšľať a to, čo mi vadí, je tá absencia diskusie, to rozhodnutie, hmm. ktoré je akoby nadiktované a nikto sa o ňom nedova, ne, nedovolí pochybovať. Ja znova poviem, asi ministrovi obrany vyhovuje, že bude viac peňazí na rezorát armády, pretože dnes už si nechávajú aj kasárne strážiť súkromnými agentúrami. Hmm. To, je, to je podľa mňa pre tých, ktorí tu chcú mať základňu, ja chápem ich postoj. Nechápem ale, že väčšina slovenskej verejnosti si neuvedomuje, že to všetko je na ich úkor, že tých vojakov niekto bude živiť. Pán Hraško tu hovoril o tom, že sa stávame akýmsi cieľom na vojenských mapách. E, nehovoriac o tom, že na čo my potrebujeme veliteľstvo e, vojenského paktu. E, nakoniec e, slovenská armáda nemá svoje velenie, nevie e, brániť toto územie, nemá to vo svojom poslaní, nie je to v zákonoch ustanovené. Čiže to sú otázky, ktoré sú eh, logické a na ktoré odpoveď parlamentu je hmm hlúpa. Zareagovali mnohé osobnosti samozrejme na toto konanie našich poslancov a jednou z tých osobností teda bola Eduard Chmelár, eh, politológ a toho času už predseda hnutia SEN, teda už toho času politik, ale povedal takúto vec. Po štvrť storočí o odchodu, od odchodu posledného sovietského vojaka sme si sem nepoučení vlastnými dejinami pozvali ďalších cudzích vojakov. Keď na jeseň 1968 Československý parlament schválil dočasný pobyt sovietských vojakov na území Československej socialistickej republiky, proti sa postavili len štyria statoční poslanci Národného zhromaždenia. Dnes sa ich nenašlo ani toľko. Práve títo počkajte takto, že svedomie, slovenského e, svedomie slovenských poslancov je ako lacná prostitútka stojaca na kraji diálnice. Práve títo lokají militarizmu sú dnes mentálnymi dedičmi normalizácie. Raz sa budú naše deti a vnúci učiť o tomto dni ako o dni hamby. Toto, vážení poslucháči, si čítame po 26 rokoch slobody a demokracie, o ktorom dnes je teda toľko veľa rečí a tak krásne sa o ňom reční, tak toto sú veci. Nie som si celkom istý, či niekto, kto štrngal v 89. kľúčami, by si po 26 rokoch bol schopný predstaviť, že bude čosi takéto tu čítať. Že si sem pustíme sami znova iba, iba pod inou farbou. A to, čo ste povedali aj vy, pán Hraško, to je veľmi dobrý argument, keď niekto tvrdí, že áno, máme tu veliteľstvo, lebo veď sme v NATO, v poriadku, tak potom treba povedať, že áno, mali sme tu vojska Varšavskej zmluvy v 68., lebo veď sme boli vo Varšavskej zmluve tak potom treba povedať aj B. Len my žijeme žiaľ dnes v dobe dvojakých metrov, kedy to, že tu boli varšavské vojska, to je zlé, hoci sme boli vo varšavskej zmluve, ale to, že tu máme NATO vojska, to je dobre. No. Uh, skúsime prvý telefonát, uvidíme, kto sa nám dotelefonoval. Číslo 048 381 0101, nech sa páči. E, dobrý večer, Slavo Prešová. E, pozdravujem pán Boris Koroní. Ďakujem pekne. E, pán Boris, ja len taká jedna otázočka na vás. Neuvažovali ste, že pozvete pána Kisku do diskusie. Ja som, a... E, viete čo, nie len, že neuvažoval, ja som e, prezidentskému, par, e, parlament, <laughs> prezidentskému palácu poslal aj žiadosť o to, aby pán prezident Kiska teda zavítal ku nám do vysielania. Áno. A, ale teda sa to nestretlo nejak s, s pozitívnou odozvou. Náhoda, náhoda. No, mám, mám no. pocit, no. Že, že tak to bolo. Určite, určite teda viem, že som posielal aj, aj, aj premiérovi, Ficovi, Uh, počkajte, teraz trepem, zle hovorím. Toto bola pozvánka Ficovi. Do prezidentského pal- palácu som asi nepozýval ešte, sami vidí. No. Ale... skúste, no, ja by som akurát si vypočul pána Kisku o vašej diskusii. Skúsime ho pozvať. No, alebo prípadne môžete aj vy napísať, že teda by ste ho radi videli tu nás v relácii, však to sa dá napísať do prezidentského paláca. Viete, čo pre mňa je to ako fakt vážne, ako proste neviem, či by som klesol na takú úroveň, viete, ako písať, no. Mm. tak. <laughs> Tak skúste no pozvať, ja by som akorát e, akože, vypočul si ho o tej demokracii, ktorej rozpráva a bezpečnosti v súčasnosti teraz um, v Európe celkovo. Hmm. A si chcem pozdraviť ešte aj pána Hrášku. Ďakujem pekne. E, e, pán Hráško, ja už vás dlhšiu dobu sledujem, páčia sa mi vaše názory. Len pán Hraško, otázka na vás. Kedy sa akože podľa vás otvoria nášmu národu, neviem, oči, alebo čo sa musí stať, ja ne, už neviem vlastne, aby sme to videli, proste, či to ľudia vôbec nesledujú, alebo len tak kývnu rukou, alebo vlastne, čože, dokedy vlastne to vydržia proste, alebo tak podľa vášho názoru, lebo vy ste s tými ľuďmi dosť v kontakte, proste, a tak ja som vlastne kvôli tomu chcel prísť aj k vám raz, vlastne ale nepodarilo sa mi to, takže takto tá moja otázka. Kedy sa ľuďom otvoria oči? Toto je otázka, áno? No? Proste, kedy sa ľuďom otvoria oči podľa jeho akože no. názoru. Alebo že čo by sa muselo stať, aby sa im otvorili tie oči. Áno. Skúsime to ešte takto preformulovať. V každom prípade ďakujeme za tento ďakujeme. telefonát. Majte sa pekne do počutia. Tak, pán Hraško, kedy, respektíve za akých okolností by sa teda podľa otázky poslucháča mohli Slovákom otvoriť oči? No, mm, ja to potom k niečomu prirovnám. Uh ťažko je e, odpovedať na túto otázku, lebo nepoznáme mieru. Mieru toho, čo znesú naši ľudia. E, tí, ktorí to už e, nezniesli, tak už sú v zahraničí. A tí, ktorí tu nás zostali, tak buď už nevládzu, alebo tu majú svoju zodpovednosť, ktorú musia pretrpieť aj napriek teda tomu, len neviem, sám skutočne neviem dokedy. E, je to veľmi jednoduché, pokiaľ máte počítač a zblbne vám, tak urobíte reštart. Uh, ja keď som kedysi ešte bol mladý a hrával som nejaké tie strategické hry uh, a nevedel som, či sa náhodou niečo nezbubne, vždycky som si urobil ten save, a ste si to uložili áno, a áno. ste sa mohli vrátiť k tomu okamihu, kedy ste si mysleli, že by to ešte šlo mm. zvrátiť. Žiaľ, toto v spoločnosti nefunguje, ale možno že, možno, že spoločnosť potrebuje taký nejaký reset, ale skutočne veľký reset, to znamená, že zásah zvonku, či už nejaká prírodná katastrofa neskutočných mega rozmerov, alebo ja neviem čo, aby si ľudia skutočne uvedomili tie e, hodnoty, ktoré, ktoré majú byť e, nadradené pred tými ostatnými, e, pred, pred tým, pred tou chamtivosťou, pred tým, však do hrobu si to nikto nezoberie, ten majetok, ako ja neviem, čo, chcú to nechať aj svojim potomkom, no dobré, tie rozhľadajú za pár šušňov za pár šupová, a čo, a čo im ostane, na čo to zhrabovali, na čo to zbierali, komu to na čo bude? Veď to, čo mám navyše, tak z toho viem zabezpečiť potom možno prácu pre druhých, <laughs> ale nie, že ja ich zderiem z kože a vy ste mi ukradnutí a, a potom to tak vyzerá. Ale skutočne neviem, kde je miera Slovákov na to, aby sa konečne postavili na nejaký aktívny odpor. A ten môžu v prvom rade vyjadriť už e, na budúci rok 5. marca. Hm. Tam môže zazniť protestný hlas. A uvidíme, koľko sa ešte na Slovákov dá naložiť, tým pochopia, že skutočne to, čo ste hovorili ešte pred tou pesničkou, činy, činy hovoria o tom, uh, aký je človek a podľa toho by sa mali riadiť. Hmm. Nie podľa toho, čo blábolí a populistické, e, populistické lebo na druhej strane vidíte, teraz som si spomenul, aj populistické riešenia sú riešenia, sú to nejaké činy, len opäť je to taká, také farizejstvo, taká schizofrénia, že dáme ľuďom vlaky zadarmo, ale len niektorým, len vybraným a ostatným, že to bude stať dvojnásobok, to už zase nikto za tým nevidí. Ideme dať vlastnejšiu DPH na potraviny, ale vyberieme si len typy potravín, ktoré nám vyhovujú a hlavne ktoré vyhovujú našim podnikateľom, pretože chovajú také ryby, ktoré si tam do tej zlacnenej DPH dáme, aby im to išlo. To je mm. to farizejstvo, to je ten hnus. Čiže to sú tie činy, ktoré si on zafajkáva, že sociálny balíček 1, sociálny balíček 2, sociálny balíček 3, eh, sociálny balíček X. Ale tie peniaze, keď niekde eh, chce niekomu dať, niekomu ich musí zobrať. A on ich mm. žiaľ berie tým, ktorí tu na tvrdo makajú. On na to nevie zarobiť, on na to nedokáže zarobiť. On je babrák aj s celou svojou vládnou garnitúrou. To sú babráci, ktorí len okrádajú tento národ a skutočne im berú to, čo si ten národ zaslúži. Dobre, skúsime ešte pred pesničkou tú istú otázku adresovať aj pánovi Janošovskému. Poznáte recept na to, kedy by sa mohli a za akých okolností otvoriť Slovákom oči, tak ako sa pýtal poslucháč? A teraz pod tým otvorením očí tam si môžeme predstaviť čokoľvek, lebo niekto tvrdí, že ich už otvorené má, ale keď to teda takto spýtal, tak taká otázka je na vás. Za akých okolnosti, kedy by sa mohli ľuďom na Slovensku tie oči otvoriť, aby napríklad minimálne už vedeli porovnávať to, že je jedna vec, čo vám politik hovorí, a druhá vec, čo koná. Aspoň aby si toto všimli. Tak za aké okolnosti by k tomu mohlo dôjsť? Pán Koroni, najprv by som sa rád vyvinil z toho, že som nejaký fanúšik e, súčasnej vlády. Som tvrdo kritizovaný na internete, pretože som si dovolil takú poznámku e, podložku na slovenskú ľudovú rozprávku. Asi to poznáte, že dievčina, ktorá chce e, princa za manžela, dostane od kráľa podmienku, že nepríde ani pešo, ani na koni, ani cez deň, ani v noci, ani oblečená, ani nahá a ráno príde teda sociálna demokracia. Oni sú schopní sa prispôsobiť čomukoľvek podľa môjho názoru. Ale poďme k tej eh, vašej otázke, čo otvorí ľuďom oči. Nič len eh, vlastná životná skúsenosť. Viete, zatiaľ je v tomto režime dosť peňazí na eh, korumpovanie strednej triedy. E, to, čo ste vy hovorili, že žije sa lepšie, no určite tým, ktorí sú zamestnaní, na nezamestnaných nikto v tomto systéme neprihliada. Aj tu v 89., keď sme e, menili systémy, tak e, nikto e, nechcel bezdomovcov z ani kapitalizmus, aký je v Mexiku. Napriek tomu tu máme všetko, aj mexické gangy, aj 4000 bezdomovcov len v Bratislave. Takže vždy existujú určité ilúzie a ľudia radšej vidia to lepšie. To otvorenie očí je spojené so životnou skúsenosťou a s vlastnými existenčnými prioritami. Pokiaľ bude na slovenskom stole ešte stále nie plná, ale poloplná, poloplná misa Šošovice, pokiaľ bude nádej na najbližší nedelný dobrý obed, tak aj tá revolučnosť zostane možná len pri počúvaní slobodného hmm. vysielača alebo občas zahromžení. Ale tak to bolo aj pred novembrom 89. Viete, že väčšina ľudí pod, podľa mňa bola kritická, ale tú svoju kritičnosť dávali najavo iba v úzkom rodinnom kruhu mm. a iba v, eh, do, v dobrom priateľskom svojom kolektíve. Takže nič iné, len osobná životná skúsenosť. A súhlasím s, s pánom poslancom Hraškom, že môže to byť obrovská kríza. To, čo sme videli v náznakoch ekonomickej krízy, ekonómovia tvrdia, že to je len začiatok tej katastrofy. Neviem, či registrujete, že Európska centrálna banka emituje každý mesiac obrovské množstvo, tuším, 800 miliard eur do ekonomiky. To sa nakoniec niekde bude musieť prejaviť, či s obrovskou infláciou, rastom cien. Je, je to len odkladanie katastrofy, ktorá nevyhnutne túto spoločnosť čaká pri takomto spôsobe organizácie. Mm. Skúsime ešte pred pesničkou zo pár mailových otázok. Prvá je na vás, pán Hraško. Pýta sa Dáša z Košíc, že či je možné logistické centrum po voľbách pri zmene vlády a nového zloženia parlamentu jednoducho zrušiť. Myslím, že, že tak, ako to parlament odsúhlasil, tak to môže aj zrušiť. Dobre, a ďalšia od Petra známestová. Ehm, myslíte si, že sa dá u nás hovoriť o nejakej demokracii? Nie je tu u nás vybudovaná iba demokracia pre oligarchov a nie pre všetkých, ako sa to v 89. roku slubovalo. A čo sa zmenilo na tej slobode po roku 89? Iba to, že môžeme cestovať s holým zadkom na západ, tak cestujme. A čo tým našim mladým ten náš kapitalizmus ukázal? Iba väčšiu byrokraciu, korupciu, klientelizmus, rodinkárstvo a oligarchiu Keby som bol vedel, kde budeme po 26 rokoch, tak by som si bol vtedy tie palce odpílil na cinkulári, napísal Peter z námestová. Toto je, predpokladám, názor nie len jeho, ale mnohých iných ľudí, ktorí dnes naozaj hovoria, a ja to nehodnotím v žiadnom prípade ako moderátor, ani nemám na to nárok hodnotiť, či je to správny názor alebo nesprávny. V každom prípade viem, že tento názor zdieľajú mnohí. A keďže sme sa už tak trošku podebatili aj o tých našich e, ľuďoch tu na Slovensku, že kedy sa im oči otvoria alebo neotvoria, tak e, to by chcelo samozrejme na otvorenie očí aj nejakú tú vlastnú sebareflexiu a pozrenie do vlastného vnútra. A s tým my máme neraz veľký problém, pretože nám o tom porozpráva, respektíve zaspieva nasledujúca pesnička. Prečo vlastne máme problém sa pozrieť sami do seba? Hey! Oh, wow. Tak, vážení poslucháči, toto môže byť jedno z eh, vysvetlení, prečo sme tam, kde sme. Takisto, aby sme si teda trošku naliali čistého vína aj my sami sebe, aby to nebolo len teda o tých druhých, ktorí nám robia zle, Počúvate dnešnú reláciu v prvej línii, ktorá sa tak koná na pozadí udalostí 17. novembra, aj keď už som to viackrát povedal, nehodnotíme teraz to všetko, čo to prinieslo a neprinieslo, lebo toto prenechávame iným frajerom, ktorí sa o to snažia každý rok a robia to dobre v rámci svojich možností. A my sa tu bavíme na nejakom konkrétnom príklade, teda konkrétne o, hovoríme o hlasovaní, ktoré 14. bolo v Národnej rade. A teda človek by tak očakával, že 26 rokov slobody a demokracie by už mohlo priniesť napríklad to, že poslanci, keď už nič iné, tak minimálne poslanci sa budú naozaj rozhodovať slobodne, demokraticky a keď už teda niečo povedia, lebo sú to osoby, ktoré sme si zvolili a majú teda konať v našom záujme, tak minimálne tieto osoby, keď už niečo povedia, tak to dodržia. Zistujeme napríklad na konkrétnom tomto príklade hlasovania o základní, respektíve veliteľstve NATO na Slovensku, že to neplatí, lebo tak ako povedal pán Hraško a v podstate to potvrdil aj pán Janošovský, zatiaľ dvaja hostia tejto relácii, napriek tomu, že sa tu bavíme o, o slobode, o demokracii a takýchto krásnych vysokých ideáloch, stále tu panuje strach. Aj keď to už nie je možno taký ten strach pred zavretím do väzenia, ale v tomto prípade sa to pretransformovalo do strachu o to, že prídete o zamestnanie alebo nejaké ekonomické výhody. Ako som povedal, máme tu dvoch pánov, Igora Hraška, poslanca Národnej rady, ktorý bol jeden z troch z tých troch, ktorí hlasovali proti tomuto veliteľstvu. V 68. boli štyria, teraz sú už len traja, takže počet týchto ľudí nám ubúda to je jedno zo zistení. A druhé zistenie je to, že máme ešte popri ňom samozrejme na našej Skyblinke aj Juraja Janošovského z portálu Alternatívy. No a ak teda všetko vyšlo a spojenie funguje, tak by sa náš tým mal rozrásť o ďalšieho diskutéra do našej relácie, ktorým by mal byť e, nikto iný ako bývalý premiér Slovenskej republiky a svojho času disident Jan Čarnogurský. Uvidíme, či nám spojenie funguje, alebo budeme počuť, ako má pán Pánaško upozornil. Pán Čarnogórsky, ste na linke? Áno, som, linke všetko, som na linke, všetko počujem a pozdravujem. Á, tak to je výborné, to sme radi, že vás tu máme. Uh, asi ste nepočúvali od začiatku túto reláciu, predpokladám, lebo nie, viem, že ste nie. mali nejakú rodinnú akciu. No, ja som túto reláciu začal dvoma e, prejavmi, ktoré dnes odzneli. Jeden prejav bol pána prezidenta Kisku slovenského a druhý bol e, prejav e, českého prezidenta Zemana. Uh, Eh, náš prezident hovoril eh, na pozadí toho novembra 89 o demokracii, o slobode a o ohrozovaní slobody radikalizmom a xenofóbiou. Český prezident zase rečnil o mediálnej manipulácii o strate suverenity pri rozhodovaní o vlastných záležitostiach. Teda tie prejavy boli diametrálne odlišné. No a keď už teda ten e, český prezident Zeman bol tak kritický a jeden z bodov, ktoré vystihol, bolo aj to, že e, že bolo by fajn, tak to nejak naznačil, keby si Česi opäť vládli sami vo svojej krajine a keby nemuseli počúvať príkazy niekoho zvonku tak je to, pán Čarnogurský, až tak zvláštne počúvať po 26 rokoch demokracie slobody, že takéto niečo sa tu ešte môže diať. No a ja som vlastne dnes túto reláciu celú postavil na tej udalosti, ktorá sa udiala u nás 14 tohto mesiaca, keď vlastne napriek prísľubom rôznych politikov, ktorí sa byli do a hovorili o tom, že jednoducho základňa, respektíve veliteľstvo NATO na Slovensku v žiadnom prípade, lebo teda to neexistuje, tak vyzerá to, že práve tým tlakom akoby podľahli, na ktoré poukazoval aj prezident Zeman, že niekto zvonku akoby tlačil na to, a jednoducho v takej mediálnej tichosti, kde si v úzadí, proste nám to prešlo vyzerá to tak, že <laughs> ani nie, že vyzerá to, je to tak, že tí poslanci to odklepli a napriek svojim tvrdým vyjadreniam, ktoré predtým teda vehementne vyjadrovali, tak tie činy dopadli úplne, ale úplne inak. Tak ja už som sa na toto spýtal dvoch hostí pred vami a spýtam sa to aj vás, že prosím vás, tak čo je toto za zvláštna forma demokracie a slobody, kde ešte dokonca aj poslanci, nie to obyčajný človek, ale poslanci sa boja robiť to, čo sami povedia. Tak mi to skúste prosím vás vysvetliť, že kde my sa momentálne zhruba nachádzame po tých 26 rokoch slobody a demokracie. Nachádzame sa e, v stave, e, kedy by bola vhodná ďalšia revolúcia. Ďalšia revolúcia? No tak e, povedal by som, e, ktorá by napravila súčasný, súčasný systém. A to by malo byť zase niečo <clears throat> nežné, alebo už aj také tvrdšie no, by to mohlo možnosti, byť? Áno, samozrejme, ja nebudem hlásať násilie, ale e, ja, si, ja to vidím tak, že pred tými 25 či 6 rokmi sme sa vymanili z komunistickej diktatúry a áno, nadobudli sme slobodu, konec koncov rozhodovali priamo 100 tisíce občanov na námestiach a potom sa z toho e, vytvorila vláda a, a všetko ostatné ďalšie. Ale postupne, krôčik za krôčikom sme o túto slobodu prišli e, do tej miery, že dneska síce môžeme cestovať do zahraničia, no teraz už možno až tak slobodne ani nie, ale to je iný problém, ale o našej politike sa rozhoduje jednak, jednak v zahraničí a jednak aj, aj tu napôsobia na nás také v, nie naše skupiny. Všetky hlavné médiá sú v rukách zahraničných vlastníkov s výnimkou slobodného vysielača. Ďakujeme pekne, že ste na to poukázali. <laughs> alebo, alebo tých tzv. mimovládnych organizácií, v ktorých nech dokopy pracuje ako vedenie no, 50 alebo no dajme tomu, že 100 ľudí, 100 ľudí z 5 miliónov a títo, ehm, títo sa vyjadrujú ku všetkým otázkam tak, že, že vlastne politici si nedovolia ich e, ignorovať. No a to už prechádzam ku našim poslancom, ktorí hlasovali tak, že schválili vlastne <clears throat> základňu a naozaj to je, to bude základňa, e, základňa NATO, ktorá v Bratislave Weinroch bude, bude zriadená po novom roku. A hlasovali tak pre vlastnú hlúposť a zbabelosť, asi tak by som povedal, kombinácia týchto dvoch hmm. vlastností. Dobre, čiže vy ste vlastne povedali, keď to zhrniem do jednej vety, asi toto, že my sme v 89. bojovali proti jednej forme diktatúry a tento boj sa nám nejakým spôsobom podarilo vyhrať a bolo to super a chvíľu to vyzeralo dobré ale za 26 rokov sme sa vlastne dostali do ďalšej diktatúry. Inej, ako bola tá predtým, ale že sme znova v tom istom, období, e, v tom istom stave neslobody, ale už má tá nesloboda samozrejme iné prejavy, inú formu, ale že sme zhruba v tom stave, kde sme boli pred 89. No tak v tom stave to... Ja nemyslím takto, teraz že akože v tom stave, v stave, že... Ty... V stave neslobody, opäť v stave neslobody. E, takto, že z tej slobody, ktorú sme vydobili v roku 89, mnohé zostalo. Mnohé zostalo hm. a neradi by sme o to prišli. Áno. Už som spomenul napríklad cestovanie, napríklad aj... Aj slobodu taká, slova, ja som to aj tiež... Slobodu slova, a, aj slobodu že slova. môžeme vysielať teraz v tejto chvíli, áno, to je áno, nepochybné Áno, ale napríklad pozitívum. takéto reči, aké vy, aké vy vysielate na Slobodnom vysielači, by do E, slovenskej televízie, Markízy, e, čo máme ešte, aké televízie, proste by, by nezobrali, by nezobrali. A taktiež do hlavných novín ako SME, Pravda, hmm. by ich taktiež neuverejnili. Čiže dnes je to tá forma neslobody, že už to nie je ako pred 89., že je to úplne zakázané a pod hrozbou nejakého trestu sa to nesmie. Dnes sa to môže, len proste to tie médiá už nemusia a tak tieto názory vôbec nepustia. Ale ten výsledok je vlastne ten istý, že názor, ktorý je nežiadaný, nezaznie. To je to, že, že my máme ten istý výsledok, iba sa k nemu dopracujeme inými proste cestičkami. Uh, skúsime... Ja si myslím dokonca, že, že pred 89 E, tie západné vysielače ako Hlas Ameriky a Slobodnú Európu a podobne e, zastihli viacej ľudí ako dnes možno dokonca e, slobodný vysielač. No určite to mali väčšie. Ako, keď myslíte, že záber koľko no, áno, ľudí za to, určite, ľudí určite áno. Máme niekoho na telefónnej linke, dobrý večer. Dobrý večer, Marian Zumerev, musel som sa ozvať, bo už to nemôžem počúvať. Ako dobre, Pána Hraška by som chcel pochváliť, že sa ozval, že povedal svoj názor a že proste jeden z mála. Chvála. Uh, potom ďalej by som chcel povedať, že pán Čarnoburský bol tiež pri korite pred e, nejakými rokami, keď si nechcem vás uraziť, ale tiež ste tam bol a Barce tie slovenské záujmy neobhajoval, ako dá sa povedať, lebo vidíme, kde to dospelo. Do, po ďalšie, není tu žiadna demokracia, nebola a je tu feudalizmus, sa, my sme sa, nie že išli dopredu, my sme sa vrátili pred rok 48, ešte pred habaním majetkov Smotanke. My sme sa vrátili späť, ešte pred rok 48. Sme na tom horšie, ako sme boli. Lebo teraz máme holé rike. Tedy sme mali aspoň dačo, čo sa tým hajfom, čo sa nabali na ľudskej biede, tie majetky, čo sa zabali, tie podniky boli naše. A mali nám ostať. Keby sme ich mali, tak sme tu Švajčiarsko, lebo máme tu hory, všetko, prírodnú krasu, tu všetko máme a nikto sa o to nechce starať. Tu keby všetky tie firmy, čo sme tu mali všetko národné, keby len lepší bol gazda, keby sa po roku 89 takí mafiáni, ak sa tu zmocnili tých národných majetkov, behom pol roka tu sa rozkradlo všetko, smotanka sa nám bavila, Keby sme to všetko mali a keby tu bola priama demokracia v Švajčiarsku, dajme tomu, tak tu máme ďalšie Švajčiarsko na Slovensku a nemusíme sa tu baviť o blbostiach. Ďakujem pekne, dovidenia. Ďakujeme teda aj my, aj keď otázka nezaznela, ale spomenuli ste tam slovko tia, priama demokracia, tak ja to rozšírim ešte o jeden mail, ktorý prišiel. Neexistuje, píše nám Andrej, neexistuje žiadny právny postup, ako postihovať úradného činiteľa, teda politika, za to, že verejne niečo povie a potom koná inak. E, je to podvodnie. E, PS, demokracia rovná sa vláda ľudu. Len nás, vládcovia, e, len nás vládcovia to asi tak pochopili, že majú ľuďom vládnuť alebo teda ovládať ľud. Takže teda otázka jeho je, že či neexistuje žiadny právny postup, ako postihovať politika za to, že verejne niečo povie a potom koná inak. E, to evidentne teda naráža na to, o čom sa tu teraz bavíme, že politici povedali, že napríklad táto vojenská základňa, alebo ako to budeme nazývať, je jedno, e, nebude, ne, neprejde to a napokon zahlasujú inak, tak on sa pýta, že či je nejaký spôsob, ako týchto politikov proste potrestať za to, že jedno hovoria, druhé robia. Môžem ja? Môžete, nech sa páči a potom aj ostatní sa samozrejme môžu vyjadriť. K tejto k tejto základni snáď jedine tým, že takých politikov nebudeme voliť v najbližších voľbách a že nebudeme mať o nich dobrú mienku a prípadne im to sem tam aj kde sa dá, tak im to dáme najavo. Mm. Ale e, všeobecne ku tej otázke poslucháča chcem povedať toľko, že zase až takto nie je, že by <laughs> nebolo možné postihovať politika. Ja vám to poviem na mojom príklade. Ja som skončil ako minister spravodlivosti pred, e, v roku 2002, čiže pred 13 rokmi a dodnes mám na krku síce nie trestné stíhanie, ale občianskoprávne e, konanie, keď ma jeden sudca žaluje o urážku osobnosti za to, čo som povedal v nejakej televíznej debate, kde sa ma pýtali na niečo, ja som odpovedal, tak ma e, žaluje o urážku osobnosti a zaplatenia si v korunách to bolo nejak okolo 3 milióna korún, teraz už aj neviem, teraz dajme tomu, že okolo 25 tisíc eur. E, raz som to síce už vyhral, ale najvyšší sú sú to zrušila, vrátila, tak. No ale jednoducho doteraz to nie je skončené a iste, že chápete a ten poslucháč to nepochybne chápe, že, že nie je jedno, či má človek na krku e, súdne konanie, v ktorom mu hrozí, dajme tomu, zaplatiť 25 tisíc hmm. eur plus plus približne 20 tisíc eur súdne trovy. Mm-hmm. Dobre, túto otázku istú budem adresovať samozrejme aj ďalším dvom hostom, ale ešte predtým jeden telefonát, lebo máme niekoho, kto čaká na linke, takže mm, dobrý večer. Dobrý večer. Volám e, z okolia Prešova, som dôchodca a chcel by som na Margo proste, keď to tak bude, Dovtedy to tak bude, kým ľudia, ktorí budú vo vláde, nebudú poznať hodnotu člo, člo, pracujúceho človeka, ktorý ju vytvorí. Pretože doteraz od roku 89 boli iba ničitelia, ničitelia hodnot, ktoré vypracova, teda vytvorili pracujúci ľudia ničitelia hodnot spojení so zlodejstvom. Okrádajú všetko. Im nezáleží na tom, koho aj vlastnú mať alebo vlastných rodičov dokážu okradnúť. Ešte by som chcel e, reagovať na predchádz- ďaleko predchádzajúceho toho, že dokedy to tak bude. Proste kedy sa slovenský národ zobudí zobudí sa vtedy, keď postihne katastrofa alebo nejaká tragédia v rodine, ak postihla mňa, vtedy som si uvedomil, že sú to zločinci, ktorí sú vo vláde. Oni zatvárajú svojprávnych ľudí a oni konajú nesvoj právne. To znamená, keď, kde sa rozchádza sľub alebo to, čo povie, že urobím a urobí niečo opačné. To je strata svoj právnosti. Oni patria do blázincov a ľudí, ktorých nechali pozatvárať. Oni naozaj sú tam svojprávni ľudia, sú zatvorení v blázinci alebo na psychiatrii. Nech si vyberú. Dobre, ďakujeme za tento názor. Opäť otázka nezaznela, ale hovoril som o tom, že nechám teda zareagovať aj ďalších dvoch hostí. Ešte aj na tú prvú vec, o ktorej bola reč. Takže skúste vy, pán Hraško, ak teda môžem takto. Hneď vás vyvolám teraz. A chcete teda zareagovať na to. To bola otázka toho, tej, tej zodpovednosti, že či sa dá politik proste potrestať za to, že jednu vec e, povie a inak spraví, že či existuje nejaká tak, taká forma trestu alebo niečoho, postihu. No Keby sa dal, tak mnohí už sedia v base. Ale vidíme, že nikto z vrcholových politikov alebo aj z toho stredného riadenia v rámci štátu zatiaľ v base nesedí. E, smeráci si svojich e, úpracov pri prešľapoch na iné teplé fleky a možno ešte aj s vyššími platmi. E, my sme podávali v tomto volebnom období zákon na hmotnú zodpovednosť, respektíve osobnú zodpovednosť politikov a primátorov a starostov a vrcholových riadiacich eh, funkcionárov eh, zastávajúcich či už štátne podniky alebo, alebo iné teplé fleky. A neprešlo to. Toto by bol krásny eh, Damoklov meč nad zlodejstvami, ktoré sa tu dnes páchajú úplne bežne. To znamená, že dnes skutočne nie je reálny nástroj, kedy by sa dal politik za svoje činy, hlavne za svoje činy, pretože slova, ako vieme, sú, sú slova sa vyslovia, sú niekedy prázdne, uletia do vzduchu, ale skutky, skutky a za tie skutky by mali ísť niektorí sedieť do basy. E, žiaľ, dneska tu taký nástroj nemáme a keby náhodou možno, že aj bol, tak dneska je taká situácia, že už vyplávalo na prvé mnoho takých vecí, že podali sa trestné oznámenia hm. a pekne sa kauzičky zametajú pod koberec. Pretože máme šéfa prokuratúry, šéfa E, najvyššieho súdu, ústavného súdu a tak ďalej, proste, alebo špeciálne prokuratúry. Všade majú nastrkaných svojich ľudí, to znamená, že všetko sa pekne zametie pod koberček a aj keby mali z niekto sedieť, tak pre istotu nie, nepôjde sedieť, aby náhodou nezačal spievať, pretože by tým potopil ostatných. Celá mašinéria. Mm. 26 rokov slobody a demokracie, tak takto. Pán Janošovský. No, viete, je, asi pán doktor Čadobusky bude vedieť presnejšie, ale v našom trestnom zákone je, sú tzv. zločiny proti mieru a myslím, že tam nie je ani premočacia doba. E, takže zodpovednosť budú mať určite aj tí ľudia, ktorí hlasovali za militarizáciu Slovenska. To je pod, podľa mňa nesporná záležitosť. Otázkou je, že či niekto niekedy tú zodpovednosť uplatní a v tom si myslím, že zatiaľ tá história v tom stredoeurópskom priestore je taká, že nič netrvá väčšie ani láska k jednej slečne. Takže zodpovednosť možná aj v relatívne krátkom dobe môže byť vyžadovaná. E, celkové ale k zodpovednosti politikov, viete, e, prvá svetová vojna fungovala tak, že umierali ľudia, vojaci e, v zákopoch druhej svetovej vojne umieralo približne toľko ľudí na frontách ako v zázemí, či už to bolo pri vyhľadzovaní obyvateľstva alebo pri iných operáciách. A tá tretia je založená na tom, že politici a veliaci dôstojníci sú v bezpečí a zomierajú civilisti. E, prednedávno Česká televízia na dvojke uvádzala norský dokument o tom, ako sedia niekde v Texase piloti US Army a navigujú drony, ktoré úplne bez milosti dokonca dokážu zamieriť a vystreliť na rodiny s deťmi. Takže tá, ten pocit, že nemusím byť zodpovedný za svoje činy, že nepozerám do očí vraždenému, je podľa mňa niečo, čo vyvoláva úplne inú kvalitu toho, čo sa deje. A aj e, súčasní politici sa často správajú tak, ako by nikdy nemali byť zodpovední Obávam sa ale, že zatiaľ to v našej civilizácii, v ľudskej civilizácii nikdy tak nefungovalo. Tvrdil som v rámci týchto teroristických iniciatív, že najjednoduchším a najlacnejším protiteroristickým opatrením by bolo zbaviť všetkých politikov ochraniek a špeciálnej ochrany. Ak by boli rovnakým cieľom ako sú civilisti, tak verte, že tí, ktorí organizujú partizánskú vojnu, tak by sa zamerali skôr na zodpovedných a podanie vinných. Hmm. Toľko názor do diskusie. Hmm. Ja vám na, zaň samozrejme ďakujem a dám ešte jeden názor posluchačky a potom si dáme opäť hodobnú prestávku. Uh, eh, Zuzana by chcela, že či by sme sa mohli trošku porozprávať v súvislosti teda s tým, čo je tu po 26 rokoch. Uh, takže či by sme sa mohli porozprávať o veciach, na ktoré poukázal už pán uh, no to ste dokomolili meno Eh, pán Janošovský zrejme chcela napísať. No a konkrétne by sa chcela trošku porozprávať o tom, keď ste teda spomínali, že dnes sa eh, iný názor proste nepúšťa do médií, proste, že je zakazovaný alebo nejakým spôsobom udupávaný, tak o tomto by chcela ešte trošku počuť viacej. Uh, respektíve váš názor na to? No, to je, to je veľmi dobrá otázka podľa mňa, lebo naozaj, keď už teda hodnotíme 26 rokov slobody a demokracie, tak to je jeden z veľmi vážnych Jedna z veľmi vážnych vecí je naozaj sloboda slova, sloboda prejavu a e, nám sa tak začína pomaly diať taká, stále to začína byť viditeľnejšie, že iný názor ako ten, ktorý je dnes, ten, ktorý sa nosí, keď si dovolíte vysloviť iný názor, ako je ten žiadúci, tak jasné, že vy neskončíte niekde pri peci, pri kotli a, a nič, ale ešte možno niekedy horšie na ulici. Ale v každom prípade e, o ten iný názor nikto nestojí, že to dnes už nie je diskusia. Dnes, dnes je iný názor proste konkurencia a zbytočne s ním zavádzate No a v tom 89. sa teda očakávalo, bol taký predpoklad, že sa budeme môcť slobodne rozprávať, že budeme môcť slobodne diskutovať a že budeme mať právo mať rozlišné názory, z ktorých budeme potom ako vyseparujeme tú pravdu práve z tých vzájomných, často veľmi vášnivých diskusí a potom tam, kde si nájdeme tú pravdivosť. No len začína to vyzerať tak, že ten iný názor, ten začína byť veľmi nepohodlný a rôznymi spôsobmi, samozrejme demokratickými, ako inak, potláčaný. Tak čo má toto tiež znamenať, že po 26 rokoch slobody a demokracie musíme žiaľ skonštatovať, že E, že pomaly, ja neviem, slobodný vysač, a to teraz nemyslím ako reklamu na naše rádio, ale tak celkovo len ako také vykreslenie toho, že v akom stave sme, že jedno obyčajné internetové rádiko musí takéto veci dávať, pretože veľké médiá, dokonca verejnoprávne, tohto nie sú schopné. Že to je aká forma ukážky demokracie a slobody, keď e, e, nie je možné proste s týmito názormi sa dostať do médií. Čo má toto znamenať? A to je vlastne aj tá otázka, ja som ho tak trošku rozšíril, otázka Zuzany na vás všetkých troch. Neviem, kto začnete. Uh, skúste, ja neviem, vy, pán Hraško. E, ďakujem pekne. E, ja som chcel povedať, že dávam prednosť starším, ale však keď ste ma vyzvali, tak nie je problém. Toto je, toto je problém v súčasnosti a ja som to už viackrát hovoril aj v rozprávach v parlamente že diskusia podľa vládnej strany je len to, keď im niekto pritakáva na ich e, názor. Ako náhle má niekto odlišný názor, tak ho buď ignorujú, alebo ho vlastne pošlu preč, vyradia ho z diskusie a to je podľa nich diskusia. E, samozrejme, tu zase e, berieme to hľadisko, že diskusia má hájť záujmy všetkých. A skutočne sa má dospieť ku kompromisu, ktorý je dobrý pre väčšinu. Samozrejme, tá menšina sa bude musieť vždy nejakým spôsobom prispôsobiť. Ale diskusia je o tom, aby sa našiel kompromis, ktorý je priateľný pre väčšinu diskutujúcich. A samozrejme potom tí, ktorí zastupujú určitú skupinu, tak potom pre všetkých aj občanov, keď to tak zoberme z toho nášho hľadiska e, Slovenska. E, a tu na skutočne máme, však vidíme, vidíme to, ako tendenčne niektoré médiá podsúvajú informácie. Nikto sa nedozvie o tom, ako sa reálne proste niečo vyvíja, či už debata v parlamente, alebo mm, prezentovanie na e, zákona, alebo riešenia problému a tak ďalej <laughs> tu nás sme mali príklad, že v verejnoprávnej e, RTVS, keď diskutoval sám predseda vlády so svojím ministrom a so svojím e, stranickým nominantom. Preboha, to je, to už, aká môže to byť diskusia bez oponenta, bez reálneho oponenta. Alebo diskutuje premiér sám, to je čo zase za diskusia? Samozrejme, on, alebo, alebo diskutuje len s dvomi vybranými ľuďmi, s ktorými doteraz diskutoval za celé volebné obdobie, a to je predseda inej strany a predseda druhej inej strany, ktoré on nazval štandardnými. Hmm. E, takže toto je podľa vládnej strany v súčasnosti diskusia. A samozrejme, kto má odlišný názor, tak je nálepkovaný alebo označovaný. A samozrejme, najlepšie ho označiť už potom aj takými výrazmi, ako som už spomínal v úvode, extrémista, e, nacista, xenofób, rasista mm. a, a podobné záležitosti. Hej. Rusofil. Aby, aby, vás, aby vás krátka odstrihli od ďalšej diskusie, pretože ľudia vás potom tiež onálepkujú a budú vás za takého brať. Hmm. A toto im vyhovuje, čiže e, pokiaľ nie ste diskuter, ktorý im pritakáva, ste e, im nebezpeční, pretože máte iný názor. Hmm. No, vy ste to skôr tak zamerali na, na parlamentnú pôdu, ale ono žiaľ Bohu sa to samozrejme <laughs> deje aj mimo parlamentu v živote obyčajných ľudí. Uh, Konec koncov svoje by o tom iste vedel povedať a aj povie, predpokladám, samotný pán Čanogurský, ktorého máme na linke, ktorý sa stal, vy ste sa stali nepriateľom Slovenska, mm, aspoň teda média vás tak vykreslili, e, tým, že ste teda si dovolili mať názor smerom k Rúsku taký, aký proste e, preferujete, dokonca ste si nehoráznú vec dovolili povedať, že ste rusofil, teda že máte rád ruskú kultúru, ruské dejiny a tak ďalej. Uh, No a v istých nemenovaných denníkoch, a nemenované nie, pretože by som sa ich bál menovať, ale nechcem im robiť zbytočne reklamu, proste to bolo, ste boli vykreslení ako človek pomalý, ktorý by mal zo Slovenska vypadnúť, lebo nehodný, aby kráčal po tejto pôde. Tak sa vás chcem opýtať, že či vy ste si aspoň kde si tak v, v kútiku duše mysleli v tom 89., že sa po 26 rokoch slobody dostanete do tohto bodu? <laughs> Nie, to som si nemyslel, ale e, aby som veľmi tak trochu skonkretizoval to, čo ste povedali, tak len pripomeniem, a to nie, že by som chcel pripomínať svoju prezidentskú kan- e, kandidatúru, ale keď som ohlásil e, svoju prezidentskú kandidatúru a v samých začiatkoch jej, v, no, v jedných, teda v novinách SME konkrétne, bol redakčný komentár, kde sa písalo, že moje zvolenie za prezidenta by bolo bezpečnostným rizikom Slovenskej republiky pre Slovenskú republiku a to práve pre moje názory na Rusko. Hmm. E, pripomínam teraz, že napríklad konkrétne pokiaľ ide o operáciu Ruska v Sýrii, tak e, už teraz e, aj na, konkrétne Francúzsko e, priznalo, že proste hlavným nepriateľom je islamský štát a treba bojovať najskôr proti nemu, e, čo Rusko hlásalo už dávno. Hmm. Nedávno to dokonca aj náš minister zahraničných vecí Slovenska povedal, že hlavným nepriateľom je islamský štát a je treba teda sústrediť e, vojnové úsilie na boj proti islamskému štátu. No ale konkrétne francúzsky prezident to povedal až potom, keď v Paríži zahynulo vyše 130 ľudí. Hmm. No to vtedy to bol nehodný názor. A tá otázka je, viete, že, že, že ako my dnes môžeme počúvať takéto reči krásne o slobode a demokracii, keď tu nie je dodržaný ani len tento základný, fundamentálny bod že tu môžeme slobodne diskutovať v zmysle slobodne znamená, že nie, že ma necháte sa vykričať hore na Urpíne do, do rúry niekde do stromu, ale že proste majú ľudia s iným názorom možnosť tento názor prezentovať rovnakou formou a e, v rovnakom rozsahu ako tí, ktorí sú dnes prorežimoví. Teda to znamená, že, že keď, je, keď sa dnes nosí, ja neviem, vymyslím si, keď ste už o tom začali, aj Rúsko, tak keď sa dnes nosí, ja neviem, proamerický názor, že to je ten správny, veď v poriadku nech je. Ale že to by bolo výborné, že keby potom ale priamo úmerne tomu boli aj pozývaní ľudia do diskusí, povedzme v televíziách a v rádiách, alebo by dostávali rovnaký priestor v, časopisoch, ktorí majú iný názor ako tí proamerickí. Akože, aby, aby naozaj tu bola skutočná, naozajstná diskusia. A keď sa tu napríklad dnes bavíme o tom, že Európska únia rozbehla nejakú e, mediálnu jednotku na boj proti ruskej propagande, výborne, ale potom sa poďme baviť o boji proti aj, aj, aj americkej propagande. Potom tu musí byť aj ten druh propagandy. Ale nie, nie je to. Máme tu jednostranné zameranie médií, jednostranné zameranie e, proste rôznych e, osobností spoločenského, politického života a nepúšťa sa iný názor v tej miere a v takom rozsahu, ako ten názor, ktorý sa proste nosí. Že to, to je ten problém, na čo ľudia poukazujú. Oni to často nevedia tak proste nejako pomenovať, ale cítia, že v tomto je obrovský rozpor, že tu po 26 rokoch my musíme konštatovať, že sa so svojím názorom, ktorý dnes je nepohodlný, nevieme dostať, náš hlas neznie ne, nemôže zaznieť a prekry, prekry, prekryčia nás tu proste štyria analytici, e, vychytení, e, ja neviem, bezpečnostní, ktorí médiá dávajú stále dookola priestor, ale oni nehovoria v našom mene, oni hovoria svoj názor, s ktorými sa nestotožňujeme a my chceme povedať, že s týmto nesúhlasíme. A nie je možné, nie je možné sa s týmito vecami dostať do médií. Vyjadril sa pán Čarnogurský, vyjadril sa pán Hraško, Pán Janošovský, táto otázka na vás. Čo toto má znamenať? E, ako je toto možné, že po 26 rokoch toto musíme konštatovať? Je to tragédia všeobecne spoločnosti. Viete, u nás sa diskusia nevedie preto, jak pán Hraško múdro <laughs> naznačil, že aby sa našielo optimálne riešenie, ale preto, aby niekto porazil druhého. Takže diskusia je spôsob, akým uplatňujú svoju moc toho vyplýva, že diskusia začína a končí názorom tých, ktorí sú práve u moci. Videli sme to pri striedaní politických garnitúr, vidíme to pri striedaní e, ľudí. A to, že médiá fungujú tak, ako fungujú, súvisí s celým tým systémom financovania. E, ja by som bol prvý, ktorý by bol šťastný, že funguje sloboda tlače, že sa nedá hovoriť o cenzúre ale musím vám povedať, že tak ako my cenzurovali rozhovor v pravde pár dní pred e, novembrom 80, pred 17. E, novembrom, takisto my ho cenzurovali 6 mesiacov po prevrate. Takže to je celkové spôsob pozerania na politickú diskusiu v našej zemepisnej šírke a ja v tomto smere veľmi, veľké nádeje vkladám do mladej generácie, ak to budú vnímať, uvidia a začnú fungovať e, na princípe, že nie je dôležité mať pravdu, ale dopracovať sa k pravde. E, budem patriť asi k e, najšťastnejším príslušníkom staršej generácie. Hm. Tá slovenská politika funguje tak podľa takého deformovaného olimpijského, uh, olimpijskej zásady. Nie je dôležité sa zúčastniť, ale vyhrať. Proste väčšina tých diskusí má vopred jasných výťazov a tí výťazy nie sú na základe argumentov, ale na základe médií, na základe ekonomickej sily, na základe politickej sily, na základe tútorov a doporučení. Takže bez toho, aby to ľudia nezmenili, tak očakávať, že to zmenia inštitúcie, je podľa hmm. môjho názoru bezdádejné. Hmm. E, poslucháč alebo poslucháčka na linke veľmi trpezlivo čaká. O, verím, že ešte tam stále je. Počujeme sa, dobrý večer. Ano, dobrý večer. Lena z Českej republiky. Ja chcem len povedať pár slov, ktoré um, vlastne platia aj pre Česko, aj pre Slovensko. E, viete, my teraz sme v šoku, sme z toho zhrození, kde sme sa to dostali. Ale veď tie voľby boli relatívne slobodné. Veď týchto sme si tam zvolili my a nie, nemal by sa náhodou e, každý zamyslieť nad tým, prečo k voľbám sa tu prestupuje s takou bezdrehou naivitou, s totálnou stratou pamäti. E, nikoho nezaujíma napríklad volebný odpočet strán, ktoré už sú tu x volebných období. Proste oni niečo nasľubujú, potom sa to nesplní a potom sa každý zanadáva a zvolí ich znova. Tak potom aj neplačú. A nebo napríklad verejné diskuzie, kde by nezávislý moderátor dobre vyobracal všetkých. Padni komu padni. My kľudne zvolíme nové strany, o ktorých sa nič nevie. Program, ktorý majú, je len to sa nám nepáči, to sa nám nepáči, proti tomu sme ale žiadne vízie, nič sa o nich nevie. Jako čudujeme sa, že toto sú výsledky. Veď to ani inak dopadnúť nemôže. Hmm. Ďakujem pekne, e, všetkých vás pozdravujem, no, majte sa. Ďakujeme veľmi pekne za naozaj zaujímavý a podľa mňa aj veľmi fundovaný názor posluchačky z Českej republiky, ktorá vlastne poukázala na to, že do značnej miery si môžeme za tento stav sami, pretože jednoducho nekontrolujeme, nesledujeme a nezaujímame sa. Tak páni, do akej miery sa s týmto názorom posluchačky viete stotožniť? ja ak môžem, tak e, Janošovský. Áno. Tak e, niekedy v prvých e, rokoch, v prvých volebných obdobiach po novembri 89 som tvrdil tak trošku expresívne, že za 4 milióny dostanem kozu do parlamentu. Dnes už voľby sú o komunikačných technológiách, o prieskumoch verejnej mienky, o technike manipulácie názorov a viete, ak 5 alebo 6 strán E, do volieb dá po 100 miliónov korún, pretože t- e, limit na voľby je 3 milióny a to je len oficiálny limit, tak e, sú schopní profesionáli vlastne vygenerovať skoro akýkoľvek názor, alebo teda toleranciu v akejkoľvek hlúposti. Ja som sa prestal politike venovať, keď v chudobných dolinách stredného a východného Slovenska zvolili SDKU nezamestnaní, bez práce a zvolili pravicovú stranu. Vtedy som si povedal, že ja politike na Slovensku nerozumiem a nebudem sa nikdy aktívne sám politiky zúčastňovať. Hmm. Je to katastrofa, ale dnes sú v podstate sociologické, komunikačné, mediálne techniky tak vyvinuté, že dokážu urobiť čokoľvek však vidíte, ľudia nakoniec kupujú veci, ktoré nepotrebujú, hmm. rozprávajú veci, ktorým neveria. To je, to je otázka skutočne sofistikovaných manipulatívnych techník. Hmm. Pán Čarnogurský? E, Posluchačka mala pravdu v tom, čo hovorila. Áno, proste e, my zodpovedáme, aj my zodpovedáme za to, čo sa deje tu na u nás. Ale zase e, nenahovárajme si, Slovensko má 5 miliónov obyvateľov, Česká republika 10 miliónov, no, no čo to je, čo aj len proti 500 miliónom obyvateľov e, v Európskej únii. Podľa môjho názoru, <laughs> a teraz niektorých možno pobúrim, ale hlavným E, obmedzovateľom slobody vo svete, globálnym obmedzovateľom slobody sú teraz Spojené štáty. E, Spojené štáty tým, že ovládajú mocensky, finančne a čo ja viem ešte ako inak, vlastne všetky, všetky teda západné štáty, tak sú schopné im e, de facto vnúcovať svoju vôľu ale e, navodiť svoju vôľu tak, že, že tieto štáty ju potom príjmajú. Ja len poviem taký malý detail. E, v sobotu v jedných novinách, a pán redaktor podľa vášho vzoru, nebudem ich menovať, e, aby som im nerobil reklamu, ale, ale proste rozšírené noviny, bol, bol nekrológ za Helmutom Schmidtom, ktorý, bývalým nemeckým kancelárom, ktorý nedávno zomrel. A tam sa písalo, že tento Helmut Schmidt, ktorý je v Nemecku bol veľmi vážený a stále aj po smrti je veľmi vážený a bol, tuším, 8 rokov kancelárom alebo tak nejak, hmm. že bol by mohol byť dlhšie nemeckým kancelárom, keby sa e, keby viacej rešpektoval Spojené štáty, alebo inými slovami, keby sa nepustil do kritiky Spojených štátov. A to napísali noviny, ktoré, sú, <laughs> ktoré lezú Spojeným štátom, kam sa len dá. Čiže E, vidíte, že ako to vo svete je. Alebo, alebo iný príklad. Veď súčasný, e, súčasný príliv utečencov do Európy začali, začali vlastne Spojené štáty keď, v, keď sa zamiešali bez súhlasu Bezpečnostnej rady a kohokoľvek do občianskej vojny v Líbii a keď potom robili e, vlastne ešte predtým vojny v Iraku a, a aj súčasné zamiešavanie sa do, do vojny v Sýrii, tým oni spustili tento prúd utečencov. Ale žiadny európsky politik sa neodváži označiť Spojené štáty za minimálne za spoluvinníka súčasného prúdu utečencov do Európy. Ani, ani a, náš premiér Fico. A tomu nerozumie, veď žijeme v slobode a demokracii. Ako je to možné, pán Žanogurský? Prečo sa no, neodvážil? Lebo keby, keby sa to odvážil, tak asi dlho by v politickej funkcii nebol. No, Pán Hraško, vy ste v politickej funkcii, môžete toto potvrdiť, že, že jednoducho, keď si ako aktívny politik niečo dovolíte povedať, také, čo sa nemá, tak e, sa to urobí tak, že rýchlo skončíte na funkcii? E, no, my sme zatiaľ takí, mm, by som povedal, že malí páni a nás sa zatiaľ neboja, pretože pre nich nepresávame zatiaľ veľké riziko. Takže ja aj keď to budem vyskakovať 2,20 m a budem hovoriť pravdu dookola, tak za prvé nedostanem sa to do tých médií a za druhé mm, buď ma zosmiešňa, spravia zo mňa buď šaša, alebo nejakého bezprizorného, alebo schizofrenika, alebo niečo proste. Čiže e, stačí, aby ma odstavili takýmto spôsobom mm-hmm. a ľudia si už potom dotvoria ten určitý názor. Ale aj čo sa týka toho, čo e, povedala e, pani poslucháčka, tak áno, môžeme si za to sami. Ale k tomu nám vždy niekto nejakým spôsobom dopomáha. A ja by som povedal, že ľudia v súčasnosti a už aj trošku v minulosti upadli do také letargie. Tým, že sa to menili určitej politickej garnitúry, e, ktoré každá mala svoj určitý mocenský záujem a samozrejme aj finančný záujem, za ktorým možno neboli ani tie politické strany, ale možno nejaké skupinky, dneska už im hovoríme oligarchovia, tak a e, samozrejme e, tú letargiu ešte povzbudzujú tie médiá, ktoré samozrejme tiež niekomu patria, hmm. nehovorím teraz o vás, ale tie, e, ako nazvime, že mienkotvorné. Hmm. A e, médiá to samozrejme rozširujú a podporujú a masírujú proste názor, že a názory podávajú tak, aby to vyzeralo, že skutočne, že všetci v tom parlamente aj vo vláde sú vlastne rovnako zlí a je jedno, koho budú ľudia voliť, vlastne sa nič nezmení. A hlavne takto treba označiť najväčších nepriateľov. To znamená, že my dneska napríklad predstavujeme eh, reálnu eh, reálne ohrozenie pre súčasnú vládnu garnitúru a možno aj pre tých, ktorí by s nimi chceli byť v budúcnosti vo vláde a preto sa nás snažia nejakým spôsobom zosmiešniť, očierniť a proste odstaviť, pretože my nezdieľame ten ich názor, máme vlastný názor a snažíme sa skutočne ukázať E, tú pravdu a otvoriť tým ľuďom oči. Len nie vždy sa to samozrejme do tých médií dostane, niekedy to tak ututle, niekedy sa to tak posunie. No a keď zvolíme zase trošku inú formu, aby to bolo e, zaujímavejšie a proste použijeme inú formu, tak e, aj v tých médiách potom vyhráva tá forma, že no zase tam čo robia šaškáreň alebo robia tam divadlo a ten obsah potom tak trošku e, proste hm. zaniká, zaniká v tom. Hej? Dobre, dajme ešte Čiže... v rýchlosti jednu, lebo, lebo ešte musím jednému pánovi volať, tak preto som vám do toho skočil, pán Hraško. Skúsim ešte jednu otázku na vás všetky a dáme potom pesničku. Uh, pýta sa tu Lucia, že pán Čarnogurský, hovorili ste o tom, že treba novú revolúciu. Uh, hovoríte teda, že násilím, že toto nie. Tak akým spôsobom by ste chceli ľudí vyburcovať, respektíve čo by ste odporúčali, ako tú revolúciu proste spustiť? <laughs> Neviem na túto otázku odpovedať. A revolúcie sa nespúšťajú tak, len že niekto si to pri stole vymyslí a potom, potom sa revolúcia spustí. E, viete, ešte tuším Lenin, alebo kto to povedal, že musia dozrieť mm, revolučné podmienky. Tak revolučné podmienky zrejme ešte zatiaľ nedozreli na Slovensku, ani, ani povedzme v Európe, ale mm, dozrievajú. Hm. Dobre, tak, pesnička a po nej pôjdeme do záveru našej dnešnej relácie. ideme, vážení posluchači, do záveru našej relácie. Pôvodne som si myslel, že tu ešte budeme mať jedného človeka. E, konkrétne ním mal byť Branislav Škripek, europoslanec ale ako tak sledujem, nedarí sa mi s ním spojiť. E, on je niekde teraz v zahraničí a nejak nám Skype nejde, takže ostávame v tej pôvodnej zostave teda Jura Janošovský, e, Igor Hraško a Ján Čarnogurský, s ktorými sa bavíme o vlastne veciach, ktoré súvisia s novembrom 89, aj keď možno z takého iného uhla pohľadu e, z akého sa o ňom bavia, o tejto udalosti naše médiá. Vy, vážení poslucháči, samozrejme nám môžete, a môžeme kľudne aj tých, túto poslednú hodinku teda vyplniť vašimi otázkami, najlepšie ideálne telefonickými, ak máte nejakú otázku, najlepšie otázku, ale samozrejme aj názor názor môžete e, vysloviť, tak číslo 048 381 0101 alebo maily studiozavinačslobodnyvysielac.sk. Máme niekoho na telefónnej linke. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Pozdravujem e, diskutujúcich. E, ja som pravi, Jozef, pravidelný poslucháč. Chcem, aby, teda, chcem poprosiť alebo požiadať diskutujúcich čo povedia na tento môj názor, ktorý sa teda je názor aj rôznych politických analytikov <clears throat> aj v zahraničí, že politici pozývajú si teraz na vojska NATO a hlavne americké vojska do svojich krajín, teda zoberme si konkrétne Slovensko, lebo sa nie že boja nejaké agresia, terorizmu, ale hlavne vlastného obyvateľstva, pretože tá situácia už je neúnosná a stichia, že obyvateľstvo môže postať, zvoliť a tak ďalej. Čo mi na toto povedia? Ďakujem pekne, budem počúvať. Ďakujeme pekne samozrejme aj my. Tak páni, môžete odpovedať na otázku nášho hostia z Viedne, ktorý nám sem pravidelne volá a môžete si to podeliť ako len chcete. Neviem, kto bude prvý odpovedať. Eh, ak dovolíte, začal by som asi... Pán Hraško, nech sa páči. Eh, prečo si politici pozývajú cudzie vojska? Eh, že či je to na ochranu voči vonkajšiemu agresorovi alebo voči tomu vnútornému? No ono sa to netýka len Slovenska, pretože vieme, že takéto základne na tom teraz vznikajú vo viacerých krajinách hm, v blízkosti ukrajinských hraníc, respektíve v blízkosti východnej hranice NATO. A tam je, tam je samozrejme zjavný agresor mm, práve akože z toho východu. Ale uh, my vieme, že uh, tie cudzie vojska tu nám určite budú robiť svoju vlastnú činnosť a nemyslím si ale zatiaľ, že by nejakým spôsobom <laughs> mohli zasiahnuť voči e, nejakému obyvateľstvu, pretože zatiaľ e, práve tými postojmi, alebo teda tými krokmi, e, ktoré tie vlády robia, konkrétne zoberme si tú našu vládu, tá je taká, že poplatná tomu, tomu západnému systému, takže zatiaľ problémy sa nerobia. A, v prípade, až, že by malo dôjsť skutočne ku nejakej radikálnej výmene s iným názorom alebo s iným pohľadom na e, globálnu situáciu vo svete. Možno vtedy by skôr e, začali určité procesy e, demokratizácie, ako povedzme v Severnej Afrike a podobne. Takže skôr by som povedal, že to takýmto, takýmto takouto cestou by sa to uberalo, ale zatiaľ je tu len naozaj ten globálny dôvod, že tie, tie cudzie vojska sú tu na to, aby E, buď teda si svojím spôsobom zastrašili hmm. to, to nejak, alebo sa približili teda k tej východnej hranici toho pomyselného agresora. Chcú odpovedať aj zvyšní dvaja hostia, ktorých máme na Skyblinke, pán Čarnogurský a pán Janošovský? Ja by som rád prihlásil, pardon, e, nechám pánu doktorovi Čarnogurskému záverečné slovo, pretože môže hovoriť ako kompetentný a svojím spôsobom aktívny politik. Hmm. E, viete, som presvedčený o tom, že na Slovensku sa európske dejiny nerozhodujú a že v tom e, kontexte si je treba uvedomiť, že e, na Slovensku sa vládne s licenciou. Niekto musí proste exekutíve tú licenciu udeliť. Či je to americká ambasáda, ambasády európskych štátov, e, že sa vytvorí ilúzia, že to je na základe slobodných a demokratických volieb, tak vám e, poviem len jeden príklad. E, český premiér Nečas bol jeden z najlepších e, predsedov občianskej demokratickej strany do okamihu, keď išiel do Ruska vyjednávať a Westinghouse sa rozhodol, že nepríde o zákazku v Temelíne a došlo k odhaleniu škandálu s odpočúvaním a sledovaním nečasovej manželky a tak ďalej. Dnes nie je problém vytvoriť v podstate akúkoľvek situáciu, vhodnú pre odvolanie alebo na vzatie ktoréhokoľvek e, politika. Ja sa ale obávam, že v Európe, a to už pán doktor Čarnogórský povedal, pokiaľ budú prítomné americké vojska, a treba povedať, že Nemecko je doposiaľ 70 rokov po skončení druhej svetovej vojny okupovanou krajinou. Štvrtina amerických pechotných ozbrojených síl je umiestnená v, v Nemecku. Čiže hovoriť o tom, že môže nemecká vláda nejak suverénne rozhodovať. Nakoniec e, pripomeniem škandál z BND e, nemeckou tajnou službou, pretože odozdávala informácie o správaní sa nemeckých politikov najprv do ústredí v Spojených štátoch amerických, od, odpočúvanie mobilov týchto politikov ak by som z niečoho vinil Gorbačova, tak z toho, že nevyjednal rovnaké podmienky, ak opustili Rusi východné Nemecko, mal dohodu určite a žiadať, aby opustili Američania západné Nemecko. Európa svojprávna nie je a bez eh, skutočnej politickej svojprávnosti ťažko dojde k nejakým eh, zásadným zmenám. No, pravda, nie je, ale chvala pánu Bohu, tu máme 26 rokov slobodu a demokraciu. Pán Čarnogurský. Pán Čarnogurský, počujeme sa? Áno, počujeme no, sa. A chcete asi aj vy na toto zareagovať, predpokladám. Áno. No, nech sa Ten, páči. Tento názor poslucháča, ktorý zaznel pred chvíľou, sa u nás na Slovensku vzťahuje na prezidenta republiky, ktorý na samite NATO, tuším minulý rok, alebo kedy e, pozval E, sem na to, aby tu zriadili <laughs> z okolností nedaleko Popradu e, základňu a čiastočne sa, e, sa vzťahuje na ministra obrany Glváča, ktorý teraz na poslednom zasadnutí NATO taktiež pozval sem do, do Vajnor vlastne vojakov NATO, ale inak sa nevzťahuje na vládu ani na parlament Slovenskej republiky, lebo tí cudzie vojska sem nepozvali. Ale nemali intelekt a odvahu, a to som už povedal, aby sa vzopreli, keď sa tieto eh, cudzie vojska sem pozvali vlastne sami, same, lebo eh, napríklad o, o zriadení toho, toho strediska NATO, ktoré bude vo Vajneroch, začali hovoriť najskôr v NATO a až potom na Slovensku. <laughs> To znamená, že to, že slovenskí politici nemali odvahu a intelekt, aby sa tomu vzopreli, sa vzťahuje ako na tých, ktorí, sa, ktorí síce nepozvali sami, ale nevedeli, nedokázali sa vzoprieť, tak aj na tých, ktorí pozvali. Hmm. A tak predsa len niektorí sa vzopreli a za to sme vďační. Jeden z nich aj vystupoval v dnešnej relácii. To, že už hovorím minulý čas... Samozrejme, na týchto neplatí. Uh, to, že okay. Teda- hovorím v minulom čase, vlastne naznačujem tým, že hoci ešte máme do konca relácie nejaké minútky, ale budem sa s vami musieť rozlučiť, lebo tu mám ešte pripravený jeden zvuk, ktorý bude podľa mňa súvisieť veľmi s témou, ktorú sme teraz rozoberali. Takže páni, všetkým trom vám veľmi pekne ďakujem za dnešnú diskusiu. Menovite teda Eh, tak ako som ich aj privítal v relácii, tak v prvom rade eh, eh, Igorovi Hraškovi, poslancovi Národnej rady, ktorý teda si vstupenku do dnešnej relácie vyslúžil tým, že ako jeden z troch hlasoval proti zriadeniu tohto veliteľstva na Slovensku, za čo si vás minimálne teda za tento krok možno vážiť a mnohí vám za to sú iste aj vďační. A ja som vám vďačný teda aj za to, že ste boli v dnešnej relácii, takže majte sa pekne a do počutia, pán Hraško. Ďakujem pekne a ja do počutia. Pozdravím takisto všetkých poslucháčov Slobodného vysielača. Ďakujeme. Ďalším človekom, ktorého sme si zobrali ako druhého na linku, bol pán Juraj Janošovský z portálu Alternatívy. Aj vám ďakujem veľmi pekne eh, za informácia a za čas, ktorý ste nám venovali. Majte sa pekne do počutia do počutia v lepších časoch. <laughs> Ďakujeme pekne. No a do počutia v lepších časoch prajeme samozrejme aj Jánovi Čarnogurskému, bývalému premiérovi Slovenskej republiky, ktorý takisto sa zapojil do našej dnešnej diskusie. Majte sa pekne do počutia, pán Čarnogurský. Ďakujem, do počutia a dobrú noc poslucháčom. Ďakujeme. No a teraz, vážení poslucháči, ten záverečný zvuk. Nebude to nič nové, viackrát som ho púšťal, ale dnes, keď som túto reláciu začínal Eh, prejavom pána Kisku, potom neskôr prejavom eh, pána Zemana. A keď sme už tu dnes tak veľa skloňovali a často tie slovíčka sloboda a demokracia, tak, tak si správame takú malú genézu toho, v čom to tu vlastne žijeme. My sme sa o to snažili na nejakom konkrétnom príklade počas dvoch hodín. Toto, tento názor bude taký širokospektrálnejší, ale bude to také ucelenejšie, hutnejšie, Konec koncov posúďte sami. Toto je názor univerzitného psychológa Petra Marmana na dobu, ktorú momentálne žijeme. No a týmto zvukom a následnou pesničkou sa s vami aj lúčime. Pekný zvyšok večera vám praje Boris Koroni. Pozrite okolo seba a vidíte de facto zmanipulovaných obyčajných ľudí, kde vidíte tie stádovité efekty, ako podliehajú reklame a, a kampaniam a politickým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 združiť s dronou vlastne samé big data, big data, big data, lebo nás už v princípe implicitne považujú za nepriateľov všetkých. Už takmer ani ne, neplatí prezumcia neviny, to už je takmer prezumcia viny. Krátka zošnurovávajú nás, ale inak tu žijeme v slobodnej spoločnosti, v demokracii. A to už nehovorím o fakt geopolitike, kde sa v poslednú dobu dejú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 keď to deň čo deň máme v novinách, všetci to píšu, tak kde je tá naša sloboda? Pane prezidente, ústavní činiteli, píšu vám dopis, že moje děti na mě zapomněly. Jde o syna Karla a mladší dceru Evu Rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí pane prezidente, a ještě stěžuju si, že mi podražili pivo, jogurty, párky i trolejbusy, i poštovní známky, i bločky na poznámky, i télecí plecko, Řecko i Německo, no prostě všecko. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte, pane prezidente. Já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente mé České republiky, oni mě propustili na hodinu z mý fabriky celých 30 roků všecko bylo v cajku. Teď přišli noví mladí a ti tu řádí, jak na klondajku. Vy to pochopíte, vy se mnou soucítíte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezident, moje Aneška kdyby žila, ta by mě za ten dopis, co tu teď píšu, patrně přizabila. Řekla by Jaromíre, chováš se jak malé děcko, víš co, on má starosti z celou tu Evropu s vesmírem a vůbec všecko ale vy mě pochopíte. Vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente,